ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli radio tinglovchi birodarlar jundulla ovozi ramazon oyiga bag'ishlangan saharlik dasturini taqdim etadi juda ko'p fazilatga boy sahardan radio buraymiz allohdan rahmat so'raymiz biz uchun boshlanar dastur tinglabon xursand bo'lgaymiz sahardan radio buraymiz allohdan rahmat so'raymiz biz uchun boshlanar dastur tinglabon xursand bo'lgaymiz ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy uyqumuz qochsa ham mayli jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz uyqimiz qochsa ham mayli jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz ramazon barakali oy juda ko'p رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldi. Ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد cheksiz qudrat sohibi, barcha yaralmish jonzotlarning tarbiyat kunandasi va tamomiy mulk egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa sanoqsiz hamd va sanolar bo'lsin. U yakka hokimdir. U eng oliy zotdir va uning hech qanday sherigi yo'qdir. Bizning barcha hamd va maqtovlarimiz ham faqatgina uning o'zigadir. albatta Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtirguvchi o'zi adashtirgan kimsani esa hidoyat qilguvchi yo'q bashariyatga rahmat qilib yuborilgan chiroyli xulq va odobda mu'minlarga o'rnak bo'lib ketgan va adashgan bandalarni to'g'ri yo'lga undab ketgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar yog'ilsin. U zotning ahli oilasiga va u zotga ergashib хайырлы амаллар кылган зотларга аллах таалонун рахмати yog'ilsin assalomu alaykum qadrli dindoshlar allohning ibodatiga oshiqqanlar va jumadan jumagacha radio dasturimiz boshlanishini intizorlik bilan kutgan muxlislarimiz assalomu alaykum jihod yoldagi dindoshlar mujohid mujohidalar va mujohid bo'lish umidida yurgan birodarlar dasturlarimizni muntazam ravishda kuzatib keladigan muxlis va muxlisalarimiz mana fazilatlarga to'la Ramazon oyining oxirgi 10 kunligiga ham yetib keldik buning uchun Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytamiz Rob taologa cheksiz shukronalar bo'lsin-ki, Yozning jazirama kunlarida roza tutar ekanmiz. O'zining mehribonligi bilan ustimizga bulutlarni yuborib, har zamonda yomg'ir ham yog'dirib turibdi. Haqiqatan ham ushbu oy juda barokatlarga to'la oy bo'ldi. Ko'plab futuhotlarga erishdik. Bir necha qamoqxonalar buzib tashlandi va ichidagi mazlum, mazlumat dindoshlarimiz ozod etildi. Albatta bunday xursandchiliklar yana davom etib kelmoqda. Dünyanın türlü burçaklarida mücahid birodarlarimiz Allohning izni bilan kofirlarni yirtishlatmoqdalar. Voqea tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishib o'tasizlar. Buning uchun radiolaringizni bizning havo to'lqiniga sozlab, dasturimizni diqqat bilan tinglab boring, muhtaram dindoshlar. Ha, aytgandek, dastur boshida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qolgan hadislardan birini bir esga olib o'tsak Nima deysiz, Абдулбакый? Albatta, hadislar bizni har vaqt to'g'ri yo'lga ундап, hayotda qanday yo'l tutishimiz kerakligini ko'rsatib turadi. Oyisha разияллаху анхадан rivoyat qilinadi. Bilal tunda, ya'ni saharlikka uyg'otish uchun azon aytardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sizlar to Ibn Ummu Maktum azon aytgunicha yeb ichaveringlar, chunki u tong otmagunicha azon aytmaydi dedilar imom buxoriy rivoyat yana bir hadisda nabiyimiz shunday dedilar har qanday saharlik taomi barakadir sizlardan biringiz garchi bir qultum suv bilan saharlik qilsa da saharlikni tark qilmanglar chunki Alloh va uning farishtalari saharlik qiluvchilarga salovat aytib turadi imom ahmad rivoyati Alloh subhanahu va taolo bandalarga qiyinchilikni ixtiyor qilmaydi. Ramazonning farz bo'lishligi oyati zikr qilingan sura Baqarada shahru ramazon allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر alloh subhanahu va taolo sizlarga bu farz amallar bilan osonlikni iroda qiladi qiyinlikni iroda qilmaydi bizga ramazonni farz qilishlik bilan alloh subhanahu va taolo osonlikni maqsad qildi qiyinchilikni emas ramazoni sharifni ro'za tutolagan kishi albatta hayotda nihoyatda erkin yashaydiki u jasadining quli bo'lib yashamaydi jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzular qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى Fidoilik amaliyotidan shu vaqtlarga shu mo'jaylar topdi men bir filmni ko'rdim ko'p yaxshi filmlar edi qabuldi fidoilarga men u vaqt kichigina edim mehmonimiz suhbatidan alhamdulillah tarakani tahor millati hammasi taniydi hammasi xushbein nozir imoratdan ko'ra harakatni mujohidlarga ko'proq millatni ixlosi bor hammalari yaxshi ko'radi hukumat qanday qaraydi русзабон birodarlarimiz davrasida мы не питаемся с швейцарским банком запомните это нас не питают они, они мы сегодня террористы по воле Аллаха Аллах Субханава таала не дает голодать своим послушным рабам на этом пути союзниц яхудийларning тилектилери давамыда to уни yo'qqa chiqarmasalar yolg'onchi missiya dajjolning kelishiga o'rin qolmaydi shuning uchun dajjolni tarannum ya'ni murjiyalar hiylalarining so'ngida men ummatga bu haqiqatni yetkazib qo'yaman tafsir kitoblarida oyatning zohirdagi kufr katta kufr ekanligi haqida sahobalardan ko'p sahih hadislar rivoyat qilingan murjiyalarga ифторлик берген обама рамазан oyida musulmon киши Allohga өз sevgisini ko'rsatadigan hamda oila va birodarlar davrasiga to'planadigan ulug' oydir dori o'rnida tarqatiluvchi kasalliklar такие медицинские эксперименты против человеческих существ odamzodga qarshi bunday tibbiy tajribalar hozirgi kunda ham davom etyapti abu g'urayb qamoqxonasidan chiqqan mahbus so'zlari бирин кетин тырнокларыны сугурушар эдилер мана көрүп турупсузки на аягымда ва на колумда тырноклар калган махбус кол аякларыны көрсөтөдү такбир овозу ер кары темир панжара ва дарвозалар орасигача жетип борду u mashhur kalimaga mahbuslar ham sherik bo'lishdi biz ham sherikmiz allohu akbar Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, albatta qadr kechasi kofir va munofiqlarga shu daraja og'ir bo'ladiki, hatto uni yelkasida bir tog'ni yuklagandek bo'ladi uni yelkasiga. Shuningdek, jahon va mintaqa xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Joriy yilning 26-iyulida Pokistonning din düşmanlari jamlangan joyda mujohid birodarimiz Qunduzlik Mustafa fidoilik hujumini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Allohga behand hamd sanolar bo'lsin. Endigina 18 yoshni qarshi olgan fidoi birodarimiz shahidlik belbog'ini taqish oldidan shunday deb nasihat qildi. Men Qunduzdan bo'laman, Imom Said Davlatxondan, Kunchakdiq qaryasidan, otim Mustafa мен авал мактап окуучу эдем жети сакыз жыл мактап окудум убак мужайдылар ушу биздин мантикабызга кам кам кебеди менки мактап окуучудан мактабдан ар убакыт кегич эдим ушу талибачаларды көргүч эдим мен көп мага афсус кегич эди ки мен эмне үчүн мен мактап окуйман булар мадраса окуйду кашки мен эм сабак окуйын мужайд болоюн Şu vaqtlarga şu mücaylar tapdı. Men bir filmdi gördüm. Köp yaxşı filmlar idi, kabıldı filmlarga. Men o vaqt kichigina edim. Şu fikirdi qildim ki, alxı men jadga bara almayman, madrasaga barayin. <coughs> men men atamga atamga aytdim ki, men madrasaga baraman. Meni madrasaga qo'ymay edi, meni edi. Belaxira atamni majbur qildim. мени мектебден чыгардыды мени мадрасага апарды афганистанга бир жыл мадраса окудум кийин мен пакистанга бардым пакистанга бир эки жыл сабак мадраса окудум ушу убактыларга мени бир акам келди фидаи кылды ва мен фас кеттим үйгө ушу ар кимге айткыч эдим мени вазиристанга апарыңар мен мужаид болайын белахира мени эч ким афармага чеди пакистанга келдим ижрат кылдым пакистанга уякка буякка жүрдүм мени эч ким мени ишимди жоркумады кийин фас бардым үйгө мени бир дуканым бар эди үйгө ушу дуканды мен нымакыга чедим бир убак ушу акам акам акаларды мени акамды андиварларды таптым ушу андиваларга сыйга айттым ки мени ушу вазиристанга апарыңар мен келемін жыят кыламан ва allohni rizo uchun men fidoy qilaman belaxira shu imtihonlar келди, keldi bir kun do'konga o'tib edim shu andivorlar keldi menga aytdi ertan inshaalloh rakat va men shu keldim alhamdulillah ko'p men bu meni nima emas alloh rozi bo'lsin bir allohni kamoli meni kamoli emas men va мен ko'p xoshol men ko'p алладан шүкүрүм барки мени ошол жолго мени алып келиптир va meni alloh shu yo'lga sabit qadam qilsin va men bu yo'lga kelib ham ko'p shukrguzar inshaalloh men ta jon menga bo'lsa nafasim bo'lsa inshaalloh kofirlar bilan shu afg'oniston bo'lsa pokiston bo'lsa bo'lsa tojikiston bo'lsa o'zbekiston qirq ikki kofirlar bo'lsa мен бараман жат кыламан таки алла ыраазы үчүн рыза үчүн мен шаид боламан алла ыраазы болсун ва мени бирадарлар акаларымга ва бирадырымызга шу насыятым бар Yo, avval ko'p imtihonlar keldi. Ki shu yo'lga keldim, shu yo'lga ki Vaziristanga kelgachadim. Alhamdulillah hech taklif maklifni ko'rmadim men. Men shu birodarimizga shu nasihatim bor. кеше жылга кепти көп алладан афият тилсин va ko'p duo taqvo parhez qilsin va allohni yo'liga ko'p o'zini mol jonni масраф qilsin shu allohni yo'liga shahid bo'lsiz булар avvaliga minalashtirilgan mototsikl portlatildi natijada 10 dan ortiq kofir o'lib yana shunchasi yarador bo'ldi shundan keyin Düşman voqea joyiga birgalab bo'lib to'plandi. Ba'zilari yaradorlarga yordam berayotganda harakatimiz mujohidi Mustafa ham ularga kelib qo'shildi. 100 dan ortiq dushman yig'ilishi bilan navbatdagi portlash ro'y berdi. Bu safargisi mina emas, balki portlovchi kamarband taqib olgan Mustafa edi. Allohu akbar. Kufr axborot tarmoqlari ma'lumot berishicha, o'lganlar soni 55 ta yaradorlar soni 180 tadan oshib ketgan. Bu amaliyot Pokiston kufr hukumatiga navbatdagi zarba bo'ldi. Eslatib o'tamiz, qahramonimizning akasi Mustafa ham 2 yil oldin Afg'onistonning Panjshir viloyatida Amerika bosqinchilari harbiy qarorgohiga fidoilik amaliyoti qilgan edi. Akasiga havasi kelgan fidoi birodarimiz o'z ismini Mustafa qo'yib, katta Mustafa ketidan yetib oldi. Allohim, navbatdagi fidoi shahidlarimizni ham qabul et. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Alloh subhanahu va taolo bandalarga qiyinchilikni ixtiyor qilmaydi. Ramazonning farz bo'lishligi oyati zikr qilingan sura Baqarada shahru ramazon allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر alloh subhanahu va taolo sizlarga bu farz amallar bilan osonlikni iroda qiladi qiyinlikni iroda qilmaydi bizga ramazonni farz qilishlik bilan alloh subhanahu va taolo osonlikni maqsad qildi qiyinchilikni emas ramazoni sharifni ro'za tutolagan kishi albatta hayotda nihoyatda erkin yashaydiki u jasadining quli bo'lib yashamaydi endi hafta mobaynida tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga olib o'tsak وهبت في الدنا منه رياحا Juma Ustozlar dars qildilar ilm omonat bilib bizlarga yetkazilar o'zlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar Shunga o'xshagan Iso alayhissalomning davrida tabobat ilmi rivojlangan edi. ta'bir joiz bo'lsa o'likni tiriltirish qolgan edi go'yoki bir loydan bir jon yaratishlik shu narsa qolgan edi va tug'ma ko'rlarni tuzatishlik qolgan edi va shu bilan birga badanga tushib qolgan oqlarni tuzatish qolgan edi har davrning tabobati bu narsadan ojiz bo'lib kelmoqda hozirda ham ojiz ana bu tabobat shunday hozir rivojlangani yo'q birodarlar tabobat ilgari ham rivojlangan lekin bizga tarixni buzib ko'rsatgan kishilar tabobat endi dunyoga keldi deb tushuntirishdilar ana bu iso alayhissalomning davridagi rivojlangan tabobat shu darajaga yetgan edi iso alayhissalomga alloh subhanahu va taolo bu mo'jizani berdiki u kishini ko'rganlar bilishdilarki agar mo'jiza bo'lmasdan ilm bo'lganda biz bilgan bo'lardik deyishdilar shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar ana rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida jihodga chaqirilardi hayya alal jihod deb hayya alal jihod shu hayya alal jihod degan chaqiriqqa nidoga ijobat qanaqa bo'lardi kimdir ot ustida kimdir tuyani ustida kimdir piyoda qo'liga o'sha mayzasini olgan kamonini olgan chiqqan hanzala roziyallohu anhu g'usul vojib bo'lgan hayya alal jihod deganda g'usul vojib bo'lgan kishi g'usul qilsam Allohni chaqirig'iga ijobatsiz bo'lib qolmay, ijobatim kechikib qolmasin deb turib, chiqib ketdi bu kishi. G'asilul malaika bo'ldi. Jihod maydonida shahid bo'ldi. үйлөнгөн kechasini birinchi кечеси katta katta sahobalar, olimlar bor edi. Abdulloh ibn Mas'udlar bor edi, hamma sahobalar bor edi. Birortasi kitob daftarini ko'tarib kelmadi yo Rasululloh. Men shu kitob yozib turay, shu ham jihad. Yo men ham bir to'r kishini da'vat qilib turay, shu ham jihad demadi. якшанба журналны кылынган көп сонли duo кылыңлар болсун davomli журналны кылынган көп сонли биз бу хакта шундай дейбиз alloh va taolaga ma'siyat qilishdan hech kim o'zicha na bilan na biror harakat bilan qutula oladi aslo qutula olmaydi faqat alloh subhanava taolaning yordami bilangina bunga erishish mumkin shuningdek alloh subhanava taolaga itoat etish va toat ibodatlarda bardavom bo'lish uchun ham alloh subhanava taolaning tavfiqidan boshqa quvvat yo'q ovrupaliklar aqli moddiylikni himoya qilar axloqlar ustidan faqat ular olib keladigan moddiy manfaatning miqdoriga qarab jamiyat uning vositasida erishadigan lazzat va yaxshilikning shaxslar erishadigan xursandchilik va farovonlikning hisobiga qarab yaxshi va to'g'ri deb hukm chiqaradigan bo'lib qoldi. Natijada esa moliyaviy foyda axloqlarning mezoniga, yaxshilik bilan yomonlikning o'rtasini ajratib berguvchiga aylanib qoldi. Bagromga kirib chiqqan birodar biladi-da. Hatto bir kun shu gapni gapirib qoldiki, dedi, ko'p ishlar bo'ladi dedi. Keyin har kim e'lon qiladiki, biz qildik. Lekin biz bilamiz биз билебиз ким кылганын bundan muhim muhim ishlarda ko'proq shu harakat islomiy o'zbekistoni nimalari odamlari qiladi Men aytdim xabarim yo'q men tanimayman ham ularni bilmayman ham душанба g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon 1526 chi melodiyda islom lashkari bir necha muhim qalalarni harbiy qalalarni qo'lga kiritgandan keyin ya'ni hozirgi Slovakiyani ichidagi Dunay daryosi bu yerga boradi. So'ngra Muhakkas vodiysida Vengriyani juda ko'p otlarlari bilan jang bo'ladi va u yerda Vengriyani qiroli qatl qilinadi, lekin uni jasadini topisha olmaydi. Va bu voqea mana shu Vengriya shaharlarini barchasini fath qilishligiga sabab bo'ladi. Va mana shu voqea sababli Bud, ya'ni Budapesht shahri ya'ni Vengriyani poytaxti shaharni kalitlarini Sultan Sulaymon qonuniga topshirishadi va Sulaymon qonuni va uning lashkarlari Vengriyani poytaxtini bosib olishadi. Seyşembe Unutmaslar seni hatırda ul faymonlaring bordur Geçük zoyi bulur behad dökülgen qonlaring bordur исломпарвар батир туркман мусулмон халқининг қақшатқыч зарбасига учраган katta talafotlар ko'rib mag'lub bo'lgan bosqinchi generallar, zobitlar Rus podshohidan qo'shimcha harbiy yordam, askar, qurol aslaha, harbiy mutaxassislar so'rashga majbur bo'ladilar. Shu alfozda Chor Rossiya bosqinchilari yana 2 yil zo'r tayyorgarlik ko'radilar. Turkiston eli esa dushmanga qarshi kurashda o'zaro birlasha olmaydi. Bosqinchilik urushlarida bag'ri toshligi, vahshiyligi bilan dong taratgan general Skobelov boshchiligida Lamakin, Galovachov, Kurapatkin kabi kufr generallarining qo'l ostidagi minglab rus kazak zobitlari va askarlari har tomonlama qurollanib, musulmon turkmanlar yurtiga eng avvalo Dingli tepa ko'ktepa qal'alariga yana hujum qiladilar chorshanba ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis ilmdir endi biz munofiqlarni yaxshi tanishimiz kerak lekin bir narsa juda ehtiyot qilish kerakki munofiqlar munofiqlar o'zlari ko'p ish qilmaydi balki өзләре фақат бир гәп ташлайды, өзі қашады. Кейін хақиқатан самими ихласлы bo'lgan ba'zi jahil musulmonlar qo'shiladi gapga. Shuning uchun, shuning uchun munofiqlar ko'proq bayt musulmonlarni ishlatadi. Hozir Rusiyalarda shu yoqda bu yoqda agar muhojirlar, mujohidlar haqida gap bo'layotgan bo'lsa, fitna bo'layotgan bo'lsa, bunlar ko'proq kim qilyapti? Musulmonlar. balki mujohid qilib bo'lgan balki akasi ukasi shahid bo'lganlar hozir oyoqda fitna qilyapti sababi nima munofiqlar buni oldi. munofiqlarga qo'shilgan o'zi bilmas holatda buni bizlar qayerdan bilyapmiz ana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarixida ham bo'lgan payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli qabriston ahliga qanday istig'for aytaman deb so'radilar shunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bunday degin dedilar mo'min va musulmonlardan iborat ey ahli diyor sizlarga alloh subhanahu va taolo tarafdan salomlar bo'lsin Allah subhanahu wa ta'ala bizden aldın vafat etkenlerge Allah rahim kılsın. Bizden hali vafat etmegenlerge ham Allah rahim kılsın. Elbette biz ham inshaalloh yakında silerinin arkalarından barıp kalemiz. Ana o'sha maktab egeleri iki guruhga bo'linib gittiler. Ulardan biri egeistler bo'lib, Ular inson bilan uning shahvatlari o'rtasida to'siq bo'lmasligi zarur, toki nafsining hamma ehtiyojlarini qanoatlantirib yashasin va bu bilan ko'proq lazzatga va xursandchilikka erishsin derdilar. Ular baxt bu shahvatni qondirishdir, nafs istaklarini bajarishdir, shodlik va lazzatning mevalarini qo'shqo'llab terib olishlikdir der edilar. Keyin kelib bombor kuchayapti, kuchayapti, keyin chiqib ketgandan keyin suv oqadigan soylar bo'lak o'sha qirib o'tirdim keyin bir ovoz keldi ali ali deb baqiryapti keyin hali oldimdagi birodar ham bor seni chaqiryapti deb bombor bo'lyapti desam boraver seni chaqiryapti iloji yo'q keyin tavakkal qilib shuni chiqqanimdan oldiga borishimdan amerikani samolyoti bomba tashladi intishar qilib yotib oldim في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحا Dunyo shak yo'q zavolinga, qolsak bir kun uvolinga, yo Rab nurli jamolinga nigoh etmish bormikan? O'lim bor har yashar jonga, kofirga yu musulmonga. yig'lab keldik bul makonga kulib ketmish bormikan yurar bo'lsak haq yo'lidan sinov kelsa o'ng solidan o'tib bir kun baxt qo'lidan asta tutmish bormikan bu dunyoda arzandamiz gunoh qilgan bir bandamiz haq oldida sharmandamiz najot kutmish bormikan ey mujohid yurgin pastda ko'kda uchmoq senga masta qirqqa kirmay yurak xasta oltmish yetmish bormikan ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy Biz o'ylagan musulmon bo'lsangiz, Oq uyga marhamat. Biz musulmonlarning muborak oyi Ramazonning oxirgi kunlarida turibmiz. Islom yoki musulmonlar dunyosida qanchadan qancha o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ayniqsa, Misr va boshqa arab o'lkalarida sodir bo'layotgan voqealar dunyo hamjamiyatini o'ziga jalb qilishlik bilan birga xavotirga ham solmoqda misr mamlakatida xuddi avvalgi tog'ut husni muborak singari ag'darilgan prezident m mursiyning tarafdorlari va muxoliflari o'rtasidagi to'qnashuvlarda 100 dan ortiq inson hayotdan ko'z yumdi Jarohat olganlar soni bo'lsa 2000 ga yaqinlashib qoldi. Avvalgi prezidentlik to'qnashuvlarida ham musulmonlar orasida mingdan oshig'i hayotdan ko'z yumgan edi. Husni Muborak ishdan ketdi, lekin uning o'rniga musulmon birodarlar hizbidan boshqa malay saylandi. Xo'sh, mana shu to'ntarishda nima o'zgardi? Kim yutdi? Albatta Amerika kofirlari vaqtinchalik yutdi. Qanday deysizmi? Ахыр миңдан артык намоишке чыккан мусулмонлар hayot bilan vidolashdi-ku. Bu ularning yutug'i emasmi? O'rniga boshqa tog'ut kelib o'tirdi. Bu ularning maqsadi emasmidi? Birma, ya'ni Myanmada musulmonlar butlarga sig'inuvchi mushriklar tomonidan shunchaki ermak tarzida qirib tashlandi. inson huquqi himoyachilari hamda dunyoga hukmronlikni o'rnatishni maqsad qilgan AQSh tomoshabin bo'lishlik bilangina kifoyalanib qolishdi. Nasroniylarning Qizil Xoch, Qizil Yarim Oy Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari himoyachilari va boshqa himoyachilar churq etmadilar. Yig'layotgan, yordamga chaqirayotgan musulmonlarning holatiga xursandchilik bilan kuzatib turgan amriqoliklar yana bir bor biz musulmonlar ustidan kulib qo'ydi bu kulishlikni oddiy qabul qilgan musulmonlar ham bor bo'lsa da lekin biz mujohidlar uchun bu oddiy ya'ni birinchisi emas edi gap oq uy rahbari Brak Obama haqida ketmoqda kuni kecha dunyo musulmonlarini qon qaqshatayotgan AQSh prezidenti o'zining hashamatli binosiga musulmon olimlari musulmon tadbirkorlar tibbiyot sohasidagi katta professor musulmonlarni yig'ib Ramazon oyida iftorlik qilib berdi. Biz dasturxon ustidagi yegulik va ichimliklarga alohida to'xtalmoqchi emasmiz. Biz ana shu iftorlik paytida kufr boshi Brak Obama musulmonnomo kishilarga qilib o'tgan xitobi haqida aytib o'tmoqchimiz. ushbu muborak Ramazon oyi qanaqa oy ekanligini dasturxon tepasiga yig'ilgan kishilarga eslatib qo'ydi. Біліп қойыңларки, Рамазан oyida musulmon kishi Allohga өз sevgisini ko'rsatadigan hamda oila va birodarlar davrasiga to'planadigan ulug' oydir. Shuningdek, bu oyda nafaqat bu boshqa oylarda ham tinch totuv yashash kerak. Islom tinchlik va salomatlik dinidir. Afsuski, islomni tushunmagan va ba'zi bir tinchlikni ko'ra olmaydigan kishilar butun insoniyatga xavf tug'dirmoqdalar, dedi Obama. шуну сизге эслатып өтөбүзки брак обама акш президенти этип сайлангандан бери ифторлик бериш ан'анасы давом этип келмокта mana shu hashamatlы bino ichidagi ko'rkam dasturxon oldida kimsan Брак obama bilan bir joyda o'tirishlik orzusida juda ko'p yuqori martabali va yuqori mansabli kishilar yuradilar musulmonlarni muqaddas oy bilan qutlagan Obama Ramazon insonning Allohga sevgisini ko'rsatadigan, ayni paytda oila va do'stlar davrasiga to'planadigan oy ekanini ta'kidladi. Obama Oq uyga kelganidan beri har yil Ramazonda musulmonlar bilan iftorlik qilish an'anasini yo'lga qo'ygan. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات جنود الدين لا نرضى السبات ألا هيا لنخطو في ثبات дүйнө мазлумдарынын хурсандчылыгы hali калблардан хотиралардан o'chmay turib mujohidlar yana bir bor katta sahnada o'zlarini ko'rsatishdi o'chay deb turgan xursandchilik kunini yana mash'ala yoqib uzoq uzoqlarga kechiktirishdi iroqdagi qamoqxonalar ozod bo'lishiga shijoatlangan dunyodagi boshqa mujohidlar ham mana bo'lmasa deb liviya poytaxti beng'ozidagi katta qamoqxonani urib кулуфларны buzib tashlashdi. ha haqiqatan ham bu yilgi ramazon oyi nihoyatda barakatli kechdi desak mubolag'a bo'lmasa kerak bu oyda shayton alayhi alayhilana zanjirband qilingan bo'lsa zanjirband qilingan musulmonlar ozodlikka chiqdilar ливиядеги махбусларнинг ham ushbu oyda qilgan duolari ijobat bo'ldi машааллоh sizlarga yana bir bor balli ummatning rijollari ma'lumotlarga qaraganda Bengozi shahrida avvaliga xalq namoyishga chiqdi ular asta sekin qamoqxona oldiga yaqinlashib kelishdi namoyishchilarni tomosha qilib turgan politsiyachilarga Kutilmaganda namoyishchilar orasidan o'qlar yog'ila boshladi. Takbir ovozlariga qo'rqib ketgan qamoqxona nozirlari birin-ketin o'qqa tutildilar. Alhamdulillah. Takbir ovozi yer qari, temir panjara va darvozalar orasigacha yetib bordi. U mashhur kalimaga mahbuslar ham sherik bo'lishdi. biz ham sherikmiz allohu akbar yana qayerda qamoqxona bor ayting uni ham Allohning mujohidlariga qayerda pokistondami darai ismoilxondami kechikdingiz u ham 4 kun avval fath bo'ldi кандай bo'lganiga diqqat qiling. Bunda ham asosiy ishni qahramon fidoi mujohidlar o'zlarini portlatib, qamoqxona darvozasini ochib berdilar. Ketidan ko'p sonli mujohidlar kirib, kamera, ya'ni o'toqlarni buzib, mahbuslarni olib chiqadilar. Bu qamoqxonada ham o'sha mashhur Allohu akbar kalimasi yangradi. جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات جنود الدين لا نرضى السبات ألا هيا لنخطو في ثبات جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات Granat emas qurolidan chiqqan raketalar qamoqxona tashqarisini ta'mirtalab holatiga keltirdi o'sha mashum va qorong'u xonalar endi faqat va faqat tarix sahifalardagina qoldi xolos. Shundan so'ng bu yerni qulflari ham ko'z yoshlar bilan birgalikda ochilib, bechora mazlum musulmonlar ozodlikka chiqarildilar. Bu yerda ham ko'p sonli mujohidlar saqlanar edilar. Bu mahbuslar yana bir necha daqiqadan so'ng saharlik nonushtasiga harakat qilayotgan edilar. Tayyorlangan ovqatlar qolib ketdi. Necha yillardan beri asirlar bilan birga bo'lgan ko'rpa to'shaklar qolib ketdi ma'lumotlarga qaraganda qamoqxonada uch mingdan ziyod mahbus saqlanar ekan endilikda bu zindon ham yolg'iz o'zi sassiq o'liklar bilan birga qoldi ey zindonlarda saqlanayotgan mazlum va mazlumalar sizlar ham yorug'likka chiqishingizga inshaalloh oz qoldi biz mujohidlarni haqqimizga duolar qilishni har giz unutmanglar aslida bu ramazonda qilingan duolarning natija samarasidir Bu xursandchilikka хамма xursand, хамма шерик Chunki биз ko'rdik, биз эшиттик ozodlikka чыккан асирлар xursandchiligini. Faqat фидоилергине ularning xursandchiliklarini ko'rmadilar. лекин фидоилар биз ko'rmagan xursandchilikni ko'rib yashamoqdilar. Inshaalloh. рамазон هيا لنخطو في ثبات Ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy saharlik bilan namoz vaqtining o'rtasi savol qilingan vaqtida Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif bunga javob bo'ladi. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما Qala qadru 50 aya. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan saharlik qildikda, keyin namozga turdik. Qancha muddat bo'ldi deganlarda 50 oyat o'qilgan muddatcha bo'ldi dedilar. sura Mulk birodarlar 30 oyat. Ya'ni 3 betdan ko'ra ko'proq Qur'on o'qilgancha muddat bo'ldi. Saharlik bilan namozga turib tushlik o'rtasida. Ramazon sharifda 2 marta azon aytilinardi birinchi saharlikka turishlikka ikkinchisi saharlikni to'xtatib namozga turishlikka ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy bugun muborak ramazon oyining muborak juma kuni bo'lmish o'n yettinchi kunida o'zbekiston islomiy harakatining amiri usmon g'oziy jamoatimizning rusiy zabon mujohidlari bilan uchrashuv o'tkazdilar ushbu uchrashuv amirimizning bu ramazonda o'tkazayotgan birinchi uchrashuvlari bo'lmasdan balki ramazoniy uchrashuvlar nomi ostida agar keltirsak bir silsila uchrashuvlarning davomidir вот братья уже несколько лет мы с этими братьями некоторыми уже 15 лет некоторыми с некоторыми 10 с некоторыми уже 5 лет как в одном семье живем здесь и делаем джихад алхамдулилля а, я иногда год раз два собрал всех братьев русскоязычных отдельно там турков отдельно немцы были у нас немцы их тоже собрал отдельно. То, что Абдул-Хаким, брат, сказал, для того, чтобы наш иман стал крепче, то, что было там в истории, во время пророка, саллам, во время, во время сахабы, то, что там было, чтобы рассказать друг другу, чтобы между нами был мухаббат, а братство. рамазон oyidagi ushbu qiziqarli yig'ilishda ko'pdan beri bir birlari bilan uchrasha olmagan va hali bay'at bermagan birodarlar uchrashuv bahonasida o'z niyatlariga yetdilar хотелось бы лучше конечно но альхамдулилlah сабр проявим иншаллах будем просить аллаха harakat amiri so'zidan keyin birodarlarimiz o'zlarining nasihat tilak va takliflarini aytib o'tdilar чтобы аллах нам дал знание sabr иншаллах победим победа за нами шариф абзи насихат ну вот они ходили что то пробовали ну когда уже понятия появились насчет джихада что делать как делать ну, Алхамдуля, Аллах внушил сердца, что надо хиджу делать, надо переселяться. Как, что, куда, не знали. Ну, Алхамдуля, решились, короче, на это дело. Проехали сюда, ну, Алхамдуля, все сразу как бы это, не переваришь, как говорится. Ну, Алхамдуля, здесь встретил одного знакомого, еще по ватану это его все знают архамуля брат э, хатаб ну с ним когда разговаривали ну, как бы он много ничего не говорил просто говорит знаешь говорит я то что вот говорит какой джихад представлял, как он должен быть правильным, как, какой джаман должен быть, как все должно быть. Я, говорит, вот здесь это все увидел, короче. И поэтому ну мне как бы э, я всегда думал что это такие умные такие слова но всегда хотелось говорить те слова которые сам понимаешь хвала аллаху господу миров это это сегодня чего я хочу сказать э, всевышний аллах говорит если у вас есть пропитание на три дня говорит и вы этим недовольны говорит аллах субханава таля говорит значит вы мною недовольны понимаете мы сегодня субханал я не знаю аллаху алям да дай аллах чтобы например дай аллах чтобы не сломаться на этом пути, чтобы у меня настроение было всегда такое, и чтобы у братьев тоже было такое же настроение, как у меня. Альхамдуля. <laughs> Сегодня мы, альхамдуля, по воле Аллаха, вышли. Нас никто не обеспечивает, братья. Мы, на, мы не питаемся швейцар, швейцарским банком. Запомните это. Нас не питают они, они мы сегодня террористы. По воле Аллаха, Аллаху Субханава Таля не дает голодать своим <laughs> послушным рабам на этом пути. Дело не в пище, понимаете? Есть примерно просто пища, а есть духовная пища. Побольше надо питаться духовной пищей. А вот то, что окружает вот эти, как говорят, питательные пищи, это должно нас не огорчать, альхамдулля. Можно есть с этой группы один кусок хлеба или одну буханку, и все могут быть сытыми. Можем тонну съесть, можем и не быть сытыми самое главное чтобы мы побольше иманом занимались и укреплялись вот этой духовной пищей алхамдулля амиром мы довольны алхамдулля <laughs> были у нас амиры тахир усманджан алхамда нам удалось по воле аллаха узнать вот этих братьев и сегодня наш брат алхамдулля не скажем что он далеко от нас видите все братья если кому-то нужен амир если кто-то скажет что его нельзя видеть он врет алхамдулля просто скажет брат нужен если он не найдет его найдут его проблемы решат и дай Аллах чтобы мы укрепились на этом пути всем братьям это знаете как поменьше чтобы наши проблемы были вот эти как бытовые да кому-то что-то не принесли кому-то что-то не додали сегодня в Аллахе ни в одном государстве нет такого чтобы тебе домой кушать принесли братья спотевшие во время Рамазана. Ни в одной государстве нету чтобы его дом, из дома взяли в больницу, отвезли его, вылечили по силе возможностей и домой привезли и сказали, брат, прости. Если кто-то знает такое государство, пусть мне скажет. Ахай. Если мы этим недовольны, мы сто процентов недовольны Аллахом, значит. Аллахой. Это сегодня по силу возможностей, как бы объяснить, построенным вот этим джамиатом – вот этот тартиб. И дай Аллах, чтобы не разрушиться этому. Даже если какие-то мунафики захотят это, не дадим разрушить вот эту нашу систему, иншаллах. Это система шариата, братья. Это система во время сахабов. Один раз с одним человеком я стал разговаривать, у которого нет джамиата. Я говорю, ты же должен куда-то объединиться. Он говорит, я не знаю, кому семью оставить. Я говорю, а у меня этих проблем нет у меня проблема один только как рюкзак собрать когда я ухожу я даже не говорю жене там скажешь кому-то нет я ушел все альхамдуля братья уже знают все принесли все отдали про недостатков это братья это недостатки это мелочь кому-то картошку не дали кому-то еще что-то дали если мужчина настоящий мужчина на эти мелочи не должен обижаться и давайте работать братья как бы, ну, небольшой насихат, как бы, да, братьями сделать. мы выдвигались в хиджру, как бы, мы даже не знали, в какой джимат мы едем, куда мы едем, вот. И когда мы ехали, мы как бы считали, что мы будем спать там на камнях, как бы в ужасных условиях вообще все будет ужасно. И альхамдулиля, по воле Аллаха, как бы мы здесь, как бы, да, в, можно сказать, в большой семье, как бы, и с условиями, где можем жить, как бы, где можем воевать, где можем, как бы, себя обеспечивать оружием, да, и в принципе, всем чем угодно, по большому счету. Альхамдуля, я просто хочу братьям напомнить то, что как бы рай, да, который мы себе зарабатываем, его у нас на самом деле никто отнять не может. Этот рай, как бы, как сказал один ученый, да, у нас в груди находится. То, что у нас могут отнять еду, нас могут лишить денег, лишить земли, там, да, мы можем уйти на другую территорию и так далее. Но никто у нас, да, вот эти наши поступки, да, которые мы ради Аллаха делаем, у нас их никто не заберет, как бы. Вот. Поэтому по воле Аллаха, как бы, альхамдуля, что мы все здесь, как бы, что мы на пути Аллаха. И а, хочу пободряющее слово Амиру сказать, да, то, что иншаллах, по воле Аллаха, как бы, давайте будем верить в свои силы, Я надеюсь, у нас все получится, как бы, будь на то воля Аллаха. Рахим. Ну, я хочу э, поблагодарить Амира э, за помощь, которую он оказал э, моему сыну, когда ему стало, значит, нужно было операция срочная. Вот поэтому все силы были брошены на то, чтобы, во-первых, прооперировать его, вот, и найти лекарства, потому что лекарства мне не долго найти, ну, с помощью Аллаха, так сказать, и врач их нашли. Сейчас он выздоравливает, алхамдуля, восстанов... силы восстановили, не восстанавливаются, и надеюсь, что полностью, с помощью Аллаха, полностью выздоровеет. Алхамдуля, что произошло, и, так сказать, желаю этому джамаату, и во первых э, большего единения вот естественно ведение джихада не только словом но и оружием амсамат мурода я бормун а йокмун мухаммад гапыра саламбы абдурахмон насыхатлар болсо максат аке эме Насират, насыхат менде мен ам эме дейди усмат акеге окшоп мунака умий жерде гапыра лекин у бородолардын хаммасы иншалла менин гапымга кушулса керек бир баят эмеси жаңылыштырсак деймин азыр ошоңго менен бирики ушу неме дейт бир нерсе бар экен адамда адам баягы бирсе анча калби бир жеңилдешет экен да ошонго бир кызмат ушу идегер ижазат берсеңиз азыр ушу мурдалардын кептери түгөгөндөн кийин бир баягы берсек после того как все братья выскажутся после этого нам всем обновить наш баят пожелал наш брат вообще когда я пришел сюда я увидел то как бы каким образом мусульмане делают джихад а, как здесь это все поставлено и какими огневыми средствами, так скажем, и средствами поражения кеферов владеют муджаиды. И, естественно, этого недостаточно чисто в огневом смысле, так скажем. То есть чисто в средствах поражения кеферов мы намного уступаем а, средствам поражения имеющихся у самих кеферов против нас. А, мы очень сильно уступаем в этом плане, но тем не менее когда я размышлял над этим и пройдя, так скажем, через те испытания, которые были уже, когда я сюда сделал хиджру, мне какие мысли пришли. А Умар, рада Аллаху Ангу, он, когда отправлял армию, он делал им насыхат и говорил, чтобы они прежде всего боялись Аллаха, и богобоязненность является наилучшим оружием соңгу сөз орнида жамоатыбызга янги келганлар ва хали баят бермаганлар билан баятларын янгиламоқчи бўлганлар амир усмон Ғозининг қўлларига қўл қўйиб, Аллоҳ таолога аҳд бердилар Сизнинг итоатыңызда алхамдулилля башкаларын билмеймин алхамдулилля билем сизни алхамдулилля ушул жамаатта иншалла сизге иншалла ак биремин иншалла акыргача тырып бириште иншалла аллах кыянатчылардан кылмасын амин сказал, я тоже присоединяюсь иншалла э, даю эту клятву э, амиру аллаху и дай аллах чтобы ее исполнять иншалла я тоже присоединяюсь то что брат сказал тоже даю клятву подчиняться амиру э, аллаху скажем так начнем с хадиса посланник аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал нахождение в джамиата говорит это милость аллаха выход с джамиата это наказание дай аллах чтобы мы не были наказаны этим наказанием если мы даем сегодня клятву братья это не просто какая-то чисто мужская клятва это исламская клятва даже среди во время джахри кто-то кому-то дает какую-то клятву и он старается не нарушать только мужчины а это чисто исламское потому что когда мы даем клятву мы даем клятву аллаху и его посланнику и его послушным рабам мы архамдуля с братом уже давно на этом пути и мы считаем архамдуля брат послушный раб аллаха иншаллах быть до конца вместе на этом пути до последней капли крови иншаллах не будем иншаллах из тех которые нарушают я присягаю на верность амиру на послушание амиру и присягаю вести джихад э, согласно корану и сунне посланника аллаха саллаллаху алейхи вассалям до последней капли крови иншалла барбыз акырга чейин иншалла ауырлыкта жеңилдикте иншалла такбир аллаху акбар значит бороться своими мышцами своими своей душой до последней капли крови и не отступлю от этого пока не паду шахидом или не умру аминь я брат асадулла а, присягаю нашему Амиру а, на верность а, до тех пор, пока он следует Корану и Сунне, и я присягаю делать джихад согласно Корану и Сунне его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, иншаллах, до того, как Аллах даст победу или шагаду. иншалла эке эңил пайтта эми оор пайтта эми ийоңуңузда туруп беришлекке иншалла эке доо беремен итаатта болуңуз иншалла кыйынчылыктайм асанчылыктайм иншалла кызматта болорбуз неме кызмат болсо рамазон баракали ой juda ko'p fazilatga boy sayuhnis yahudiylarning bitiklari davomida isroil ey isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram ahli islom birodarlar bugun 24 ramazon kelayotgan kecha 25 ramazon tog' kechalaridan bo'lib laylatul qadr bo'lishi ehtimolidan uni ibodatda bedor o'tkazishimizni ulug' qadr kechasini topishimizni alloh mehribon zot sizu bizga nasib aylasin. O'tgan juma suhbatimizda sayyohning donishmandlari bitiklarida o'z qavmlarining bevatanlik masalasini ko'targanlarini ko'rdik. Haqiqatan ham yahudiylarda asrlar osha bevatanlik shu darajaga yetgan ediki, sizning vatanlaringiz qayer deb so'rasangiz, ularning ko'plari aniq javob bera olmaydilar. Vatandaligimizda bir o'zbek ayol o'zining Yahudiya hamkasbidan Jugut Atlas qayerdan ishlab chiqarilishini bilmoqchi bo'lib, sizlarning vatanlaringiz qayer? Shu Jugut Atlas deyiladigan shoyi atlas sizlarning vatanlaringizdan chiqadimi deb so'raganida u Yahudiya ayol nima deyishini ham bilmay, bizning vatanimiz shu Sovetskiy Союз degan. Sobiq Sovet ittifoqida esa Uzoq Sharqdagi Mo'g'uliston yaqinidagi chekka bir mintaqani Yevreyskaya avtonomna oblast deb Sovet yahudilariga vatan qilib bergandilar. Aytishlaricha, nomiga yahudiylarniki bo'lgan bu viloyatda bor yo'g'i bir dona yahudi kishi bor bo'lib, u ham bo'lsa viloyat markazi Birobijon shahrida o'tiradigan shu viloyatning hokimi bo'lgan ekan. Яһудилар анои кавм emasda chekka чекке бир жерде жашаганы. Улар мудом пойтахтларда, катта-катта марказ шаһарларда орнашып келгенлер. Биздеги Бухарский еврей ham Яһудилар Бухаро амирлигимизнинг пойтахты Бухаро shahrida o'rnashgan bo'lganlari sababidan Buxoro yahudilari deyiladigan bo'lganlar. Endi Sayuhniz битхиларда ko'tarilgan bu qavmning bevatanlik masalasiga kelsak, Alloh subhanahu va taolo agar Bani Isroil Allohga bergan ahdu paymonida turmasa, ularni butun dunyoga tirqiratib, bevatan bir xalqqa aylantirishi borasidagi Tavrotda bergan va'dasiga muvofiq, ular o'zlariga kelgan oxirgi payg'ambarlari iso алейхиссаламны ham o'ldirmoqchi bo'lganlaridan keyin rob taolo bu sarkash qavmni Rim imperiyasining qo'li bilan jahonga tarqatib yubordi. Sayyuhniz donishmandlari ha, dar haqiqat biz yahudiylar Allohga bergan ahd пайманларыбызны buzganmiz, oyatlarini inkor qilganmiz, bizga bergan ilohiy kitoblariga qo'l urib o'zgartirganmiz, payg'ambarlarini o'ldirganmiz, isyonchi va tajovuzkormiz. Ana shular sababli, ya'ni o'zimizning yomonligimizdan Alloh bizni bevatan qilgan deish o'rniga Iso Masih sabab biz vatanimizdan ayrildik va qullikka tushib qoldik deb surbetlik qilib o'tiribdilar. Vatanlardan quvilgach ham Bani Isroil Фир'аун замонидagi kabi bir bosh qavm bo'lib qullikka tushib qolmagan, balki qo'zg'alon ko'tarib mag'lub bo'lganlarida римликлар shu qo'zg'alonchilarni qul qilganlar. Yahudiylar o'zlari tarqab ketgan xalqlarning ichida tijorat va kasb-korlarini qilib yuraverganlar. Qaytanga ular shu xalqlarni shilib, aldab-suldab yashaganlar. ko'rinib turibdiki, bu matnni Yahudi fozillari bevatanlik davrlarida hozirgi Isroil davlati tuzilishidan ancha oldin yozganlar. Ma'lumki, juhudlarning bu galgi bevatan bo'lishlari qarib 2000 yil davom etdi va 1947-melodiy yilga kelib, ular yana Falastinda davlatlik vatanlik bo'ldilar. Yahudilar bu davlatlarni qadimdagi Davud va Sulaymon alayhissalomlarning davlatiga taqlid qilib, qavm boshilari Yaqub alayhissalom bobo kalonlarining nomini qo'yib, yana Isroil deb atadilar. Biroq u qadimdagi vatanlari bilan hozirgi vatanlari joylashish jihatidan bir makonda bo'lsa-da, tub mohiyati dini bo'yicha ular har xildirlar. Qadimdagi Isroil musulmon vatan va davlat edi. Hozirgi Isroil esa ashaddiy kufr davlatidir. U Isroil Allohga itoatda bo'lib, buyuklikka erishgan edi. Hozirgi Isroil esa Robbisiga qarshi turib olib, ulug'likka erishmoqchi bo'lyapti. Shu Isroil davlatini Yahud qavmini jahon hukmronligiga eltuvchi qurol sifatida ko'rmoqdilar. Kitob matnining davomi Shu bois u bizning dushmanimizdir. Bizning sharhimiz, ya'ni Iso Masih yahudilarni bevatan qilganlari va qullikka tushirib qo'yganlari bois ularning dushmanlari emishlar. Bu kofirlarning ushbu ikkala vajlari ham g'irt yolg'on ekanini ko'rib chiqdik. O'z qavmiga dushman bo'lish u tursin, aksincha Iso ruhulloh shunchalar halim va muloyim inson edilarki, u zotga ergashganlarning ham dillarida mehribonlik va rahm shafqat paydo bo'lardi. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة So'ngra ularning izlaridan ketma-ket payg'ambarlarimizni yubordik va Iso bin Maryamni ham ularning ortidan yubordik va unga Injil ato etdik hamda unga ergashgan zotlarning dillarida mehribonlik va rahm shafqat paydo qildik. Hadid surasi 27 oyatdan Yahudilarning esa bunday меһрибон va mushfiq пайгамбарларга javoblari kufr keltirish bo'lib, u zotni o'ldirish payiga tushgan battol dushmanlar aynan ularning o'zlari bo'ldilar. Hatto Iso Masih dinga da'vatlarida qavmlaridan kim yordamchi bo'larkin deb so'rab qolmadilarmi? Endi qachonki iso ular yahudiylar tomonidan kufrni ko'rgach allohning diniga da'vat qilishimda kim menga yordamchi bo'lur dedi oli imron surasi 52 oyatdan kitobning matni unga ergashgan va ergashadiganlarning hammalari bizning dushmanlarimizdirlar bizning sharhimiz unga ya'ni iso masihga ergashgan deb hozirgi nasroniy olamini aytyaptilar garchi biz ko'rib turgan bu nasroniylarning barchasi haq yo'ldan adashib ketib bo'lgan bo'lsalarda yahudiylar ularni baribir o'z dushmanlari deb bilishlari chiqib qolgan bu yerda keyin tug'iladigan nasroniylarni ham shu jumlaga kiritganlar albatta bu matn katolik nasroniylarining Rim papasi Nasara olami nomidan Bani Isroilga Iso Masih uchun o'z afvini e'lon qilganidan va endi Yahud va Nasara orasida o'zaro dushmanlik tugaganini aytganidan oldin yozilgan. Uning bu afvi bizning davrimizda bo'ldi. Kitobning matni Bizning missiyamiz va Isroilning podshohi bizga keluvchidir. Bizning sharhimiz Bani Israilning haqiqiy missiyasi, ya'ni payg'ambari bo'lmoq Iso Masihni Sayyuhniz donishmandlari bu bitiklarida bundan oldin o'zlaricha har tomonlama urib tashlab, go'yoki badnom qilib bo'lganlardan keyin yana o'zlarining missiyalari va podshohlari haqidagi gaplarini davom ettirganlar. Ularga endi keluvchi bu missiyalari podshohlari va nauzu billah qo'sh ichida xudolari Masihid Dajjal ekanini oldingi suhbatlarimizda isbotlab bergan edik. Nega Dajjal haqida gapira turib, orada Iso Masihni yo'qqa chiqarib o'tdilar? Chunki Iso ruhulloh Bani Isroilning haqiqiy oxirgi missiyasi payg'ambari edilar va u zot kelib ketdilar ham. to uni yo'qqa chiqarmasalar yolg'onchi missiyo dajjolning kelishiga o'rin qolmaydi-da. Shuning uchun dajjolni tarannum, ya'ni yolg'onchini ko'tar-ko'tar qilish uchun rostgo'yni yolg'onchiga chiqarish kerak edi-da. Qalbaki soxta narsani asl matoning o'rnida ko'rsatish uchun aslni o'z o'rnidan jildirib yuborish kerak u axir. Ish qilib sayyohniz Yahudiler nima qilib bo'lsa ham kelishi aniq bo'lgan Dajjoli lainni insoniyatga qabul qildirmoqchilar. Kitobning matni U bizga va'da qilingan yerni qaytarib beradi va bizni xoylar qulligidan ozod etadi. Biz xoylar ustidan hukmron bo'lamiz. Bizning sharhimiz bu matnda Yahudiyat dinining juda muhim nuqtalari keltirilgan. Bizga va'da qilingan yer deb Yahudilar Yaqub alayhissalom o'zlarining 12 ta o'g'illari bilan yashagan Sham diyorining Kan'on nomli yurtini, ya'ni Falastinni aytadilar. Bu mulk Bani Isroilning unib chiqqan asli vatani bo'ladi. Qurg'oqchilik yillarida Yaqub alayhissalom bor xonadonlari bilan vatanlaridan chiqib Misrga u mamlakatda amaliy hokim bo'lib qolgan o'g'illari Yusuf alayhisalomning oldiga ko'chib boradilar. Misrda Isroil, ya'ni Yaqub payg'ambarning urug' avlodlari ko'payib, katta bir xalqqa, Bani Isroilga aylanadilar. Zamonlar o'tib, Misr davlatining ustiga Fir'aun kelgach, u Bani Isroilni qul qilib eng og'ir ishlarda ishlata boshlaydi. Shunda Alloh taolo bu mazlum bo'lgan qavmdan Musa alayhisalomni payg'ambar qilib, Bani Isroilni qullikdan qutqarib, asl vatanlari muqaddas zaminga, Shomga olib ketishini buyuradi. Bas sizlar Musa va Harun payg'ambarlar, uning, ya'ni Fir'avning oldiga borib aytinglar, biz parvardigoringning elchilaridирmiz sen bani isroil qavmini biz bilan birga qo'yib yuborgin ularni azoblamagin toha surasi 47 oyatdan ushbu ilohiy buyruqqa binoan Harun va Musa aka uka payg'ambarlar Fir'avnning saroyiga kirib bordilar va Musa alayhisalom Fir'avnga hamda atrofidagi ayonlariga dedilar: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Mening zimmamda Alloh sha'niga faqat haqni aytish bordir. Mana sizlarga Parvardigoringizdan hujjat keltirdim. Bas endi Bani Isroilni men bilan birga o'z yurtlariga jo'natgin arof surasi 105 oyat shu tariqa alloh taolo o'z payg'ambarlari Musa va Harun alayhimussalomlar orqali Bani Isroilni Misrdan eson omon olib chiqib, cho'l yo'llarida bedana go'shti yu shirinliklar u 12 ta musaffo chashma suvi bilan boqib, o'z vatanlari Falastinga olib kelib qo'ydi. Shunday qilib, Bani Isroilga muqaddas zamin Sham qaytarib berib bo'lingandir. Mavzuning davomini kelgusi suhbatimizda inshaalloh davom ettiramiz. Va jazakumullohu khayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xizmatingizda Yahyo hikmati edi. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. тирик odamlarda dorilarni sinash tajribalari davom etadi. lekin endi yevropada emas balki afrikada bu maxfiy hujjat aqsh boshqarmasi bo'limining a'zosi kenri Kissinger qo'li bilan 1970-yilda yozilgan unda ochiq yozilishicha go'yoki milliy xavfsizlik memorandumi nssm 200 yetakchi davlatlar qoloq davlatlar ustidan depopulyatsiyaga haqlidir ya'ni ular aholisi sonini majburiy holda qisqartirishga э, haqli degan население на планете вызывает обеспокоенность у этой системы контроля yer yuzidagi odamlarning soni bu nazoratchi kofir tuzumida xavotir uyg'otdi ular bu aholini qisqartirish uchun qo'llaydigan juda ko'p uslublari bor Odam iste'mol qiladigan suv va boshqa ozuqalarga inson sog'lig'i uchun juda zararli bo'lgan fluorid kokteyli qo'shilishi hech qanday tasodif emas. Asta-sekin bu kokteyl inson genetikasini o'zgartirib yuboradi va insonning miya qismiga qattiq ta'sir qiladi. Bu ishonish qiyin bo'lgan narsa, lekin 1972-yildan depopulyatsiya rejalari juda jadal amalga osha boshladi. африкага butun dunyo sog'liqni saqlash uyushmasi tomonidan tashkil topgan vrachlarning bir guruhi desant qilib tashlandi Bu vrachlar guruhi oddiy оспа kasalligiga qarshi bir nechta Afrikadagi mintaqalarning 10 mingga yaqin aholisiga go'yoki emlash ishlarini olib borish edi. Lekin bu vrachlar guruhining rasmiy tashrifida boshqa bir sir yolg'on yashirinib yotardi bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yili ba'zi maxfiy hujjatlar ochilib ketib shu narsalar isbotlandiki bu ishlardan ozgina ilgari amerika qo'shma shtatlari davlati inson immunitet tizimini butunlay o'zgartirib yuborishga qodir bo'lgan sintetik biologik agent ishlab chiqarish uchun o'n million dollar ajratgan ekan qiziq ishonib bo'lmaydigan tasodifni qarang bugunga kelib o'sha vrachlar guruhi yuborilgan Afrikadagi mintaqalarni Butun dunyo sog'liqni saqlash uyushmasi rasmiy ravishda SPID kasalligining manbasi deb atashdi. Bularga Zambiya, Mozambik, Namibiya va shunga o'xshash bir qator Afrika mintaqasida joylashgan davlatlar kiradi. СПИД – это заболевание, которое тоже иногда считается продуктом СПИД. Бу кесалик хам Америка Кошма Штатларына махфи ташкилотларына махсулаты деп тахмин кылынады. Улар базы колок минтақаларга өз максатларына амалге ошырыш үчүн бу эпидемияны таркатканлар. Хайратлысы шундаки, аввалда маалым болмаган, өтө хатарлы деп топылган кесаликлер биринчи бор aynan shu Afrika qit'asida aniqlandi. Ulardan spid, lixoratka ebola, tipichniy pnevmoniya, insonning o'limiga sabab bo'ladigan xatarli koronavirus tamg'asi va boshqa qator xatarli kasalliklarni sanab o'tish mumkin. Такие медицинские эксперименты против человеческих существ Адамзатка каршы бундай тиббий tajribalar hozirgi kunda ham davom etyapti Бу жараёнда odamlar очугуну aytganda tajriba o'tkaziladigan куйонлар kabi иштирок etyapti Африкада amaliyot o'tayotgan vrachlarning iqtisodiy va moliyaviy ehtiyojlarini dunyodagi farmakologiya yetakchilari qondirishi hech kimga sir emas. эки миң биринчи жылда англия махсус кызматынын отставкадагы ходими жон лекари дүйнө фармацевтика бизнеси сырларын фош этүүчү садокатли богбон номли китобуну yozib chiqdi dunyodagi yetakchi farmokompaniyalarni maxfiy kelishuvlarini ochib berdi ular o'zining eng yangi va o'ta xatarli mahsulotlarini afrikaning qoloq davlatlari aholisi ustidan sinovdan o'tkazar ekan jon lekare o'z kitobida shuni ta'kidlaydiki фармакология жетекчилери атайлап өз дориларыны битте касалга фойда берадиген кылып иккинчи томондан эсе ундан yomонroq kasalni keltirib chiqaradigan qilib ishlab chiqarishar ekan mijozlar esa o'z navbatida juda katta miqdordagi mablag'lar sarflab o'zlari sotib olgan dorilari oqibatida kelib chiqqan yangi kasalliklarni tuzatish uchun yana qo'shimcha sarf xarajatlarga hamda sog'liqlarini oldingidan yana yomonlashuviga sabab bo'ladigan ekanlar здравоохранения под пятой фармацевтических компаний, которые заинтересованы, чтобы человек все время болел. Соглыкны саклаш бөлүмлөрү бу фармацевтик компанияларынын даромад манбайыдыр. Бу соглыкны саклаш бөлүмлөрү өз хамкорлары, яны фармацевтик компаниялары менен мыжозлары ар вакыт касал болуп турушуну тарафдорудурлар. Улар ар вакыт өз дорларын сатылышыны, харидоргир гир болушуну хохлайдылар. va bu jarayon davomiy bo'lishi uchun yolg'on nayranglarni ishlatadilar. Albatta, buni biz kasalliklar ustiga qurilgan tibbiyot deb atashimiz mumkin. Bu degani inson ko'proq kasal bo'lsa-yu, yana boshqa dorilarni sotib olaversa. Delsi Pharma mafi a'zolari bir eski naqlni aytib yurishni yaxshi ko'radilar. Ya'ni faqatgina doza zaharni dori qiladi. Dorini esa zahar. Muammo shundaki, Biz gapirayotgan hamma dorilarni bemalol har qanday dorixonalardan sotib olish mumkin. To'g'ri doza belgilash tibbiy ma'lumoti bo'lmagan odamga qiyin ishdir. Odamda tajriba o'tkazish arzon tushadigan ish emas. Albatta, g'arb davlatlarida sinovdan o'tmagan dorilarni o'zida sinash uchun mijozlar o'z ixtiyori bilan 1 minglab yoki 10 minglab dollarli shartnoma tuzishadi. Bunga qo'shimcha ravishda mijoz hayoti dori tajribasi ta'sirida o'lim kelishiga qarshi 2 millionga yaqin dollarga strakhovka qilinadi. Agar tajriba davomida sal boshqacha o'zgarishlar yuzaga kelsa, bu farmasevtik kompaniyani страховкачылар судебный исклар bilan ko'mib tashlashadi. Разрешение получить на использование США это порядка 500 миллионов долларов так одно лекарство. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bitta yangi dori ishlab chiqarish uchun klinik tajribalarga 500 million dollar sarf qilinadi. Yangi dori ishlab chiqarish uchun ishlab chiqaruvchiga tajriba qilishga tajribadagi quyonchalar zarur bo'ladi. Ya'ni tirik mijozlar kerak. Bu tirik mijozlar bilan esa 1 minglab, 10 minglab dollarga shartnoma tuzish va boshqa xarajatlar talab qilinadi. Dori ishlab chiqaruvchi uyushmalar esa bunday mijozlarni ancha qaloq davlatlardan izlaydilar-ki, o'zlariga katta foyda qolishi uchun. Masalan, o'sha Afrika mintaqasida joylashgan qoloq davlatlar aholisini olaylik. Hamda urush vaqtidagi fashistlar konslagerlari mahbuslarini oladigan bo'lsak, bu hattoki har xil tajribalar uchun arzon, hattoki hech qanday xarajatsiz bo'lib, o'z navbatida dori-darmon ishlab chiqarish uyushmalari uchun katta foyda manbaidir. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. كذلك في أعمال الجوارح هناك أعمال كثيرة نخرج عن الملة مثل السجود للصنم الركوع لغير الله مثل التبول على المصحف مثل الاستهزاء بشيء من الدين خود شunday a'zolar bilan qilingan amallarda ham dindan chiqaradiganlari bor misol tariqasida бутка сажда кылыш, Аллахтан башкага руку кылыш ёки Куръон мусхафига бавл кылыш ёки диндан bo'lgan biror narsa ustidan масхара qilish. Мусхафны ё Аллахнинг ismi yozilgan qog'ozni najosatga otishlik va hokazo. Shunga o'xshash диндан chiqaruvchi ishlar bor. Biz bu vaqtda Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda kelgan "Axir sen uning qalbini yorib ko'rdingmi?" hadisiga binoan qalbdagiga nazar solishga buyurilmaganmiz. Lekin agar yuqorida aytib o'tilgan narsalarni qiladigan bo'lsa, uni dindan chiqqan deb hukm qilamiz, chunki u haqiqatan insonni kofir qiladigan ishni qilgan bo'ladi. Yana bu yerda boshqa ishlar borki, uni inson qilishi bilan kofir bo'lib qolmaydi. Misol tariqasida aroq ichishlik, zino, o'g'irlik, zinoda tuhmat qilishlik va boshqa shunga o'xshash ma'siyatlar borki, uni qiluvchisi qalbida halol sanamasa ekan, kofir bo'lib qolmaydi. Ha, agar nas bilan harom bo'lgan narsani halol deyişi bilan kofir bo'ladi. Lekin murjiyalar halol sanashligi bilan kofir bo'ladi, chunki bu ish qalbga bog'liq narsa deb e'tiqod qiladilar. Bu kitobda halabiy kufrni ikki qismga, jahdi, ya'ni inkoriga va istihloli, ya'ni halol sanashlikka bo'lgan. Kufrning turlari ko'p. Kufr turlari ichida yuz o'girish, sarkashlik kufri, yolg'onga chiqarish kufri inkor etish kufri haqiqatga qarshi chiqishlik kufri nifoq kufri istehzo kufri nafratlanish kufri adovat kufri mazah qilish kufri va yana boshqa kufr turlari juda ko'p nima uchun bu kitobda kufrni ikki qismgagina ya'ni inkoriy va halol sanashgagina cheklab qo'yilgan yolg'onga chiqarish qalbiy va tildagi kufrdir inkoriy esa faqat tilda bo'ladi xolos Bu narsani Shayxul Muhaddis yaxshi bilib olsalar bo'lardi. Inkor qilish degani yolg'onga chiqarish degani emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo inkor qilish va yolg'onga chiqarishning o'rtasini ajratgan. Alloh taolo marhamat qiladiki: فقال تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Затан ular sizni yolg'onchi qilmaydilar, balki bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladilar. Mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yolg'onchiga chiqarmadilar. Ular islomni tasdiq etadilar. Shunday bo'lishiga qaramay, ular kofir mushriklardir. Nima uchun? Qalblari bilan tasdiq etishgandi, va lekin ular islomga bo'ysunishmadi. Ular kofirliklarining sababi islomga bo'ysunmaganlardandir. ибн таймия айтканлардек Кур'онда сен тасдиқ этишлигиң талап қилинган Аллоh ҳақида хабарлар бор ва сен бажаришлигиң талап қилинган Аллоҳнинг буйруқлари ва қайтариқлари бор. Ана улар эса тасдиқ этишди, ва лекин буйсунишмади. Улар тиллари ва амаллари билан инкор этишди. Худди шундай Фир'аун ва унинг лашкари ham. Alloh taolo ular haqida shunday deydi: "Falamma ja'atuhum ayatuna mubshiratan" قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين القرآن يشهد بأن نفوس فرعون Bas, qachonki ularga bizning oyat mo'jizalarimiz ravshan holda yetib kelgach, ular bu ochiq sehrdir dedilar va o'zlari aniq bilgan hollarda zulm va kibr qilib, u mo'jizalarni inkor etdilar. Endi u buzg'unchi kimsalarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Qur'on guvohlik бермоқдаки Fir'aun va uning qo'shini қалбларидан islomning haqligini, Musa alayhissalomning haqligini va Musa alayhissalomga Alloh tarafidan nozil etilgan mo'jizalar haq ekanini aniq bilardilar. Unday bo'lsa, nima uchun o'zlari aniq bilib turgan mo'jizalarni inkor etdilar? Аллоҳ таала айтдики, o'zlar аниқ билган hollarda zulm va kibr qilib, u mo'jizalarini inkor etdilar. Demak, zulm va kibr Firavn o'sha oyat mo'jizalar Alloh taolo tarafidan ekanligini bilishini Qur'on Musa alayhisalomning tilidan guvohlik bermoqda. Alloh taolo Isro surasining oxirgi oyatlarida marhamat qiladiki: "Valaqad атайна Муса 9 ayatin bayinat fas'al bani Isroil iz ja'ahum" فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مزبورا لقد علمت موسى عليه السلام يشهد بأن فرعون اللعين عالي Аныхки biz Musoga 9 ochiq oyat mo'jiza ato etdik. So'ng u Fir'aun va uning odamlarining oldiga kelgan paytida unga Bani Isroilni o'z yurtlari Shomga qo'yib yuborilishini Fir'aundan so'ragin deb amr etdik. Shunda Fir'aun unga: "Ey Musa, hech shubha yo'qki, men seni sehr joduga chalingan deb o'ylamoqtaman. Musa dedi: "Ey Firavun, sen anavı ochiq ravshan mo'jizalarni faqat osmonlar va yerning Parvardigorigina hujjat qilib nozil qilganini aniq bilursan. Hech shubha yo'qki, ey Firavun, men seni haloq qilinguvchi deb o'ylamoqdaman." Musa alayhi alayhissalom la'nati Firavunning o'sha oyat mo'jizalar Alloh taolo tarafidan kelganini aniq bilganiga guvohlik bermoqda. Musa dedi: ey Firavun, sen anavı ochiq ravshan mo'jizalarni faqat osmonlar va yerning Parvardigorigina hujjat qilib nozil qilganini aniq bilursan. Firavun kofir va uning qo'shini kofir. Kofirligida shak shubha yo'q. Ha, ular aniq bilgan edilar, tasdiq etgandilar, va lekin Allohning shariatiga bo'ysunmagan edilar. Xuddi iblisning ishi kabi. Iblis tasdiq etgan edi. Iblis Alloh bilan gaplashgan, va lekin Allohning amriga kibr qilib bo'ysunmaganligi uchun kofir bo'ldi. Ey birodarlar, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламнын амакилери Абу Толиб қалби билан тасдиқ эткен эди. Тили билан айткен эди. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны мактаган эди. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ва у кишиге эргашканларны химоя эткен эди. Ва өзүнүн машһур шериде айткен эдики: "Ва alimtu алимту би анна дина min мин хайри al-bariyyati дина" ولولا الملامة ومخافة حسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا Muhammadning dini aybdan salomat, afzalligin azaldan men bilardim. Gar odamlar qilmaganda malomat, albatta men qabul qilgan bo'lardim. Abu Talib musulmon bo'lmadi. Sababi islom diniga shaki bo'lgani uchun emas. Chunki u o'zining she'rida aytganidek islomning haqligini aniq bilgan. Демәк, Аллаһ Таала пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллам амакилар Абу Талибнинг мусулман bo'lmaslik sababini shunday bo'lishini xohladi. Iymon so'z va amal ko'payadi va kamayadi. Haligi kitobga qaytamiz. Al-kitab ayyuha qultu lakum qa'im ala qawlillahi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. وجاء بتفسير ابن عباس ودفع التفاسير الصحيحة الأخرى وهذا ليس عمل الصالحين المصلحين وإليكم البيان Bu kitob birodarlar, sizga oldin aytib o'tganimdek, Alloh taoloning kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirlardir degan oyatiga asoslangan. Va bu oyatga Ibn Abbosning tafsirini keltirilib, boshqa sahih tafsirlarni chetga surib tashlangan. Bu ish solih muslihlarning ishi emas. Shayx Alboniy Ibn Abbosning katta kufrdan past turgan kufr degan so'zga suyangan. Aytib o'tganimizdek bu zaif hadis. Suhbatimiz davomida bu rivoyatning zaifligi haqida aniqroq qilib bayon qilib beramiz. Bundan oldin Shayx Muhaddis Alboniyning bir so'zini keltirib o'tamiz. Bu oyatni biz ham Ibn Abbos tushungandek tushunishimiz kerak, boshqacha emas, deydi Alboniy. Shayx Alboniy tafsir kitoblarini o'qimaganmi? Ibn ибн жарир тобаринин тафсир китобун окумаганмы ибн касир Alusi al ал ning tafsirini varaqlab ko'rmaganmi холфининин махасину tavil kitobiga nazar solmaganmi? Bu va bundan boshqa tafsirlarni o'qib ko'rmaganmi agar bunday qilmagan bo'lsa, men ummatga bu haqiqatni yetkazib qo'yaman Tafsir kitoblarida oyatning zohirdagi kufr katta kufr ekanligi haqida sahobalardan ko'p sahih hadislar rivoyat qilingan. Ibn Abbosga nisbatlanishda sahih bo'lmagan katta kufrdan pastroq turgan kufr emas. ذكر الإمام ابن كثير في التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرشوة في الحكم قال ذاك كفر وتلا قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون имам ибн касир өз тафсирында абдулла ибн масуд радийаллаху анхудан риwayat кылады ибн масуддан hukmdagi pora haqida so'raldi ibn masud radiyallahu anhu u kufrdir deb javob berdilar va mana bu oyatni tilovat qildilar kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan bas ular kofirlardir ibn jarir Табари ham o'z tafsirida shu rivoyatni boshqa yo'l bilan rivoyat qilib keltirgan масруктан у aytadi. Abdullo ibn Mas'ud масуд радиллаху анхудан сухт яъни харомхо'рlik hukmdagi porami deb so'radim ibn masud radиллаху анху yo'q Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas u kofirdir. Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas u zolimdir. Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas u fosiqdir. Lekin suxt ya'ni haromxo'rlik degani kishi o'ziga bo'lgan zulmga sendan yordam so'rasa, sen unga o'sha zulmni daf etishda yordam bersang, so'ng o'sha kishi senga hadiya bersa, qabul qilishingdir deb aytdilar. رواه ابن جرير الطبري Ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy هناك في المكان البعيد مقابر بداخلها أناس يتنفسون ويسبحون ويسجدون قد أثقلهم القيد وأضناهم الحديد حياتهم دم ونار تمر عليهم الساعة وكأنها دهر يقاسون مرارة الظلم والذل هم من زلزلوا عروش الطغيان من زأروا في وجه الكفر من أذاقوا الكفر كأس العلقم هم الصامدون هم من وهبوا نفوسهم لمولاهم وفي إيمانهم سيف وقرآن إنهم ضحايا صمتنا أشراف الأمة assalomu alaykum ozodlikda yurgan qadrli ahli islom birodarlar barchalaringizga ma'lumki minglab musulmonlarning кыйнокларыга хам сабап хам guvoh bo'lgan Iroqdagi машхур Абу Гурайб камакханасы мужахидлер tomonidan озод qilingan эди. Күнү kecha ана шу камакханадан чыккан баазы собук махбуслар Allohning душманлары tomonidan қолланылган қиноқлар хақида айтып беришти. Дүйнөнүн диярлик барча камакханалардагы қиноқларны хисобга алган холда, бу одатий дейишиңиз мүмкүн. Кыйнокlar asosan камакхана tartibi бузулса yoki tergov paytida жүклөтүлгөн jinoyatni bo'yniga olmasagina колланылышы haqida eshitib guvohi болуп келгенбиз. iroqda эсе кол аяклары занжирланган mahbuslarga нисбатан ноодатий услуб колланылар экен. Бу жердеги mahbuslarga качонки iroq футбол терма jamoasi yoki mamlakat jamoasi чет эл jamoasiga yutqazib qo'ysa, кыйноктан лаззат алуучу хос кишилер келип бечора mazlumlarni калтаклар уларны офтобда кыздырылган темир стулларга утказып qo'yar экенлер Shuningdek, yaramas kofirlar o'zlarining nopok peshoplarini majbur holatda musulmonlarga ichirishar ekan. Allohumma fukka qayda asrana va asral muslimin. Allohumma fukka qayda asrana va asral muslimin. Allohumma fukka qayda asrana va asral muslimin وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم إنهم собук махбус биродарыбыз сөзүнө шундай давам ettiradi أسير في غياهبهم أسير أسير في سجونهم حقير Bir kuni biz mahbuslarga xabari keldiki, Iroq terma jamoasi jahon chempionatiga chiqish uchun o'zining navbatdagi o'yinni o'tkazish uchun Osiyo jamoalari bilan uchrashishi kerak ekan. Qamoqxonadagi qorovul va nazoratchilardan tashqari barcha mahbuslar Iroq g'alaba qozonishi uchun kechalari turib, namoz o'qigan holda Robbimizdan g'alaba qilishini so'rar edik. Chunki mag'lubiyatga uchrasa yoki muhim o'yinda durrang o'ynasa, mahbuslarning bari qiynoqqa solinar edi. Sizlar futbol o'yiniga qiziqar edinglarmi? Yo'q, biz qiziqmas edik. Qiynoq qo'llaydiganlar kelishmadimi? Demak, Iroq g'alaba qozongan. Agar o'sha yaramaslar har xil anjomlar bilan kelishyaptimi? демак mag'lubiyatga uchragan sir bo'lmasa qanday asboblar bilan qiynashar edi Э, eh, офтобга olib chiqib, ялонгоч holatga келтиришар эди. Кийин baqirishingizga ham, yolvorib илтимос qilishingizga ham qaramay, бирин-кетин тирноқларини суғуришар эдилар. Мана кўриб турибсизки, на оёғимда ва на қўлимда тирноқлар қолган. Махбус қўл оёқларини кўрсатади. Фақат сизни шундай қилишдими? Йўқ. аллах ала махбусларнын ярымы ёки ундан көпү билан кысматыбыз бир хил бул факат ирок терма жамоосы юткузганы үчүнмү ёки бошка сабап хам борбу бошка сабабны биз билбейбиз камоокхона катталарыга бизге бөлөткөн коштурноқ ичидеги хизматлар үчүн хат ёздик жавоб ёки yengillik bo'lmadi shundan bilinib turibdiki hamma ishlar o'sha kattalar tomonidan sodir etilar ekan Suhbat shu yerda nihoyasiga yetadi. علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير على الرمضاء يلفحني الهجير Shundan keyin ozod bo'lgan mahbuslar haqida boshqa Hujumga uchragan Abu G'urayb va Toji qamoqxonalaridan jami 6500 atrofida mahbuslar chiqqani ma'lum bo'ldi. Bu tashvish faqat Iroq hukumatinigina emas, balki Pentagon rahbariyatiga ham qattiq ta'sir etdi. Interpol rahbarlari va AQSh maxfiy xizmat agentlari darhol qamoqxonadan chiqqan jinoyatchilarning suratini ommaga oshkor qilishni Iroq hukumatiga shart qildi. O'sha jinoyatchi terroristlar nafaqat Iroqqa, balki qo'shni davlatlarga xatari borligi haqida ham ogohlantirdi. في غياهبهم أسير أسير في سجونهم حقير أسير Ozod bo'lganlar orasida qo'mondon mujohidlar, mujohidlarga moddiy yordam beruvchi g'oniylar hamda ko'pgina mujohid musulmonlardan o'limga mahkum etilganlari bor bo'lgan. Yana bizga ma'lum bo'lishicha, xuddi shu kuni Iroqning Mosul shahridagi qamoqxonaga ham hujum bo'lgan. Lekin qamoqxona Allohning dushmanlari qo'lidan ozod bo'lmagan. Olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taolo biz mujohidlar bilan barcha zindonlarni ozod qilishini muvaffaq aylasin. آمين فحني الهجير يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقه وهو خمار سكير يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقه وهو خمار سكير وأنات الأسارى شاهدات على ملياركم أين الطرير وأنات الأسارى شاهدات على ملياركم أين الطرير وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير Assalomu alaykum. alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh Ibrohim aka yaxshi keldingizmi aka? alhamdulillah sog' bo'ling birodar. Mehmonimiz Afg'onistonning Tahor viloyatidan bo'ladilar. ha men tahor xo'jag'or ulusoligidaman Ha, bu yerdan ilgari ham kobulda bu jamoatni bilasizga bo'lganmiz imorat vaqtiga Hozir ошо бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылдан бери борсуз э бормун бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылы келип тагыр ака менен баят кылып кийин хуске барып таалим алдым маскарды араб биродарлардын масииди шейх усама бин ладинди маскари эди маскари халдун устаздары судандан фаластиндан бир тажики биродар бар эди абдурахмон дегич үч ай үч жарым ай таалим алгандан кийин тагыра канал деге келип кабылга шаарында болгонмун буерда бир үч айдан көбүрөөк токтодум андан кийин кеттим таалим алган ilm илим алганы кеттим да shahrida карачи шаарында фарукия мадрасасыга ордон имарат сукут эткенден кийин кара септи кийин биз билмедик кара сеп тагыр ака каяка кеттилер неме болду жамааттары андан кийин эки миң бешинчи yil билдики вазиристан tomonidan kelgan ekan asosiy aloqa qilib alhamdulillah birodarlar borib кемеге ishni boshladik жихадый иштерди boshlab хожагар улуси алигида эки миң алтынчы жылдан кундуз viloyatida jamoatimizning ba'zi ishlarida xizmat qilganlar katta madrasamiz bor edi uch yuz uch yuz ellik shogirdlar bor edi undan keyin ishni boshlab alhamdulillah sakkiz oyda ko'p bir katta jamoaga qurildi alhamdulillah e, to xo'jag'or ulug'ligida yaqin borgan edi mujohidlar e, sakkiz oydan ko'proq ish bo'ldi alhamdulillah jamoatdan ham borgan edi birodarlar umar tojiki bor edi e, domila anas bor edi e, bo'lak birodarlar ali alijon bor edi shahid bo'lib ketdi alloh qabul qilsin bo'lak birodarlar biz ham ustozlar hammamiz shu madrasadan chiqib alhamdulillah sakkiz oyni nimasiga ko'p ishlar bo'ldi xo'jag'oriki e, zamonat amorat paytida ko'p birodarlarimiz unda shahid bo'lgan edi alhamdulillah ой бадбахт ушу муртат арбакилерден пурузлардан алхамдулилла алхамдулла агамыз sakkiz oyga sakkiz oyni badaliga e, taqriban qirq yillik shu sobiqa imorat paytida urushgan badbaxtlarni alhamdulillah болган bo'lgan shu urushlarda ko'p урушлар болду bo'ldi undan keyin muqaddar ekan qunduz suqut bo'lgandan keyin сайип сукут suqut bo'ldi dashtarchi suqut bo'ldi undan keyin xo'jag'or hamma yoqdan dushman muhosira qilib keldi umumiy bir ko'p vasiy program bilan kelib chopa kechasi chopa edi kunduz urush edi shunga kelib birodarlar ko'pi ushlanib qoldi qo'lga tushib qoldi bir iddalari shahid bo'ldilar bir iddasi hijrat qilib chiqdik hijrat qilib chiqqandan keyin hoji e, sebni alhamdulillah mashvarasi bilan e, imorat imoratni yonboshiga to'xtab кайсы масъулият кайсы кызмат болсо бек эми кеп кеп турабыз амирсепти билесиңер ушу келип факат бир эмонлашып эмоолорду таза кылып кайтып кете беребиз бул тохир акеден кийин усмон акени хам көргөнсүз э усмонжонду у кишини у киши мени чакырган эле да мен келдим алла насип кылмаган экен у кишини көрө алмадык мен келип шоурга бир аз муддат калдым буга kelaman деп e, shunda yo'llarga көп неме бар еді қиыншылық бар еді келе алмадым келе тез бір ай алла алам o'rtaga ортаға то мен u kishi кісі шаид ekanlar kelib келіп abdulhalim aka bilan ака менен мулакат hozirgi amir bilan ko'rishdingizmi alhamdulillah bu kishi bilan ko'rganman usmon g'oziy bilan ko'p ko'rishganmiz har vaqt bultur ramazon ramazonda kelib kishilar bilan suhbatlashib ketdik undan keyin kelib har ikki oyda uch oyda yo bir oyda бир жарым айда келип сообалдашып у киши менен нема кылып кетабыз кайсы машуралары болсо кайсы капларды бизден сурап хоп иброхим аке тахорда кандай кетиптир иштер жоходу иштер азыр алхамдулилла иштер жакшы иштер охирги амалияттардан биттасын айтып берасызбы охирги амалияттар такрибан илгаракча бир немеде банги деген улус барлыкта ушунда дураи банги дейди бир куманданы шаһри аты эсимден чыгыптыр бул шаар тамонунан келгичи эле марказ тамонунан келип ошого биродарлар камин алып алхамдулилла мута ринжар мутара муртадан кеткен иккитаси мурдар болгон төрттөөсү захмий болуп бир амалият ушунда бир апта илгери бир амалият болгон мында ошо харакат мужахидлер катнашышкен алхамдулилла харакат мужахидлер ham бор ар улус олигида бор банги хусусан банги улус олигида ишкемиш уулуси олигида xo'jag'ar уулуси олигида ар уулус олигида алхамдулилла мужахиддер ошо мужахиддер бул жерден таалим олуп кетишадимби yoki бул жерде алышадымы таалимди өткөн жылга алхамдулилла мен өзүмдү неме мени неме менен келген тавассут заря менен эллик алтымыш алла алам жүзгө жакын келип таалим алышып кеткен азыр хаммалары алхамдулилла даяр турушкан буга бир ыйдасы камаканага болуп кетти бир ыйдасы шаид болуп кеттилер бир ыйдасы бар азыркы alhamdulillah yuzlar mujohidlar ko'p hammasi munto taxorda bir katta mushkuli shuki hukumati mahalli bu ma'nogaki shuni volisi qo'mondoni amniyasi volini muovini ho hamma shu mas'ulini hukumat hammasi nimadan shu o'z mintaqadan o'z mintaqa o'z ulusolligida ulusol tayin bo'lgan o'z viloyatiga voli tayin bo'lgan vali hamma xalq bilan irtiboti bor hammaga balad faqat biron begona kishi bironta kelsa acil iqdom qilib u tutiladi illa mashaalloh ko'p fidoyi birodarlarimiz bor degan e, tartiblar barobar bo'lgan edi bultir hozir ham bormi o'sha fidoyilar alhamdulillah fidoyilar bor taqvorda o'zidan fidoyilar bor o'ziga bo'lmayapti bular viloyatlarga mana panjshirga ikki yildan beri alhamdulillah taqvordan fidoyilar mm, bo'lib ketdi nima kobilga fidoyi bo'ldi bu tahorda e, harakat mujohidlari ko'pchilikni tashkil etadimi yoki tolib mujohidlarimi жок alhamdulillah ага харакат мужаирлери көп азыр ham shu dushman har amaliyot bir yerga bo'lyapti yo biron birodar tutiladi hammasini nimaga nisbat qilyapti harakatga bitta harakat islom o'zbekiston hozir dushmanni shuncha xavfi bor aytadi agar junubda junubda agar toliblarni qo'liga kelsa urush bo'lmasligi mumkin lekin tahorda urush bo'ladi buning uchunki uga aksar harakatni nimasi nufusi ko'p tarafdorlari yaxshi ko'rgich kishilar ko'p shuning uchun ular aqidaviy urushadi ular olamiy fikri bor shuning uchun ular ko'p xavfga dushman hozir amerika bo'lak nimalar xavfdaki shimol mujohidlari aksar harakatga qaraydi harakatni bilan sizga irtiboti bor shuning uchun bular ko'p xavfi bor shimoldan bu e, nima deb o'ylaysiz mana shu tahorda e, harakatni mujohidlari taxminan necha kishini tashkil etadi алхамдулилла азыр майданда чыккан мужаирлар жүзлөп миңдеп иншалла беш миң он миңге жакын бар тараканы алhamdulillah uшу inqilob rusni inqilobidan e, taxor millati xususan va shimol hamma millatni taniydi xususan tahorni millati yaxshi taniydi shu bizni ulus bir qoramir degan bir katta badbaxt o'tgan edi amorat e, paytida u өлдү муну менен карака көп барып нема кылганлар бир эге болганлар ушу рус инкылабыдан кийин да бул афганистанда уруш көп болду ушу мужаирлар ичиге мусулман уруш дейт убактыга тагыр ака муну биласиге болгон экен кийин мен тагыр ака менен келип неме болганымда маарифи болганымда бул киши менден сурады каерден боласыз мен айттым хожогардан бул киши айттыки хожогардан болсоң кара амир бизден жети миң салоо алган карыз бар ушу карызын сизден алабыз деди мен айттым болупту иншалла emas эмес ta такып беребиз жети жүз такып беребиз иншалла эме olgan автомат рокет алла алам ушу беш mil aslaha ушу кара мирди алдыга койгон экен иброхим аке тохир аке tomonidan yuklatilgan vazifani ado etganlar alhamdulillah tohir akani tahor millati hammasi saniydi hammasi xushbind hozir imoratdan ko'ra harakatni mujohidlarga ko'proq millatni ixlosi bor hammalari yaxshi ko'radi hukumat qanday qaraydi hukumat ko'p xavf qiladi hukumat кимден толибдардан мөки харакаттан жок жок аракаттан көп калп кылат nima үчүн толибдардан эмес толибдардын фикри факат ушу афгонистонду олсак болупту afg'oniston bo'ladi бизге деп азыр уларды шоары katta ушу alhamdulillah harakatni ko'p bir nima olamisi bor fikr olamisi bor to harakatchilarki e, to sizlar baytul muqaddas u nimalarni olmasalaring jihoddan qo'l tortganlaringga men rozi emasmanki sizlar qo'l tortsalaring jihoddan deb u kishi da'vatlarga aytganlar alhamdulillah jihad nimani harakatda a'zolari hammasi mujohidlari bir fikr olamisi bor shu kofirlar ham ko'proq har mujohidki fikri olamiysi bo'lsa undan ko'proq xavf qiladi aytadi bir faqat bir mintaqa bir millat bir bir nima uchun xos emas balki buni fikr olamisi bor hammaga urushadi deb amerikani kelishligi ham boisi shu bo'lganda hozirda tahorni e, voliysi kim bo'ladi mujohidlar tomonidan qo'yilgan mujohidlar tomonidan voliysi mavlay bozmamad deydi ishga ham ushbu soliqdan bo'ladi Buni muavini islomiddin deydi u shu tahorning markazidan bo'ladi shu yil men e, shuro qildik alhamdulillah 2000 2010 эки миң онунчу yil эки миң онунчу yil эки миң онунчу yil shunda улусбалыкта биз алхамдулилла ишти shuro кылдык андан кийин мени тахмили устума улусуалиликти койду сен улусуалсан шу кийин биродарыбыз хожогор улусуалисиге воли этип тайиндилер ва усмонжон аканы машварасы менен биле кийин муваффакага болдук бир yil мен улусуал эдим бир yil өткөндөн кийин мени буга тилетилер и келдим пешоурга озгана калдым кийин имарат мени улам ожисевдин машварасы менен viloyatga маун haysiyatiga мени нима qildilar волинин жардамчысы болдуңуз волинин жардамчысы мабында волинин жардамчысы болдум эки жыл unda кары исхак деген жерде tahordan бир voli vol эди андан кийин moli nuriddin келди ушу эки voliga мен жардамчы эдим moin sifatiga ishladim o'sha paytda mana tohir akani ko'rgan ekansiz jamoatni ko'rgansiz o'sha paytdagi bilan hozirgi paytdagi jamoat orasida qanday farqlini ko'ryapsiz biron bir katta o'zgarish bormi har xil misol bir jihodiy ish bo'lsin faoliyat bo'lsin yoki bir e, boshqa bir siyosiy faoliyat bo'lsin alhamdulillah qanchalik o'zgarish ko'ryapsiz hozir ko'p nima bo'lganda xitor akani vaqtiga ham alhamdulillah jamoat har ishlari ko'p katta ishlari ko'p edi hozir ham alhamdulillah ishlari yaxshi faoliyat siyosiy faoliyatga bo'lsin jihodiy faoliyatga bo'lsin alhamdulillah yaxshi bo'lyapti hozir afg'onistonda hamma ular aksar men meni bilishimdan aksar viloyatlarga шымар вилаят жунуб вилаятларга алхамдулилла жиһаздар кетяпты ko'proq shu kofirlar ham har yerga e'lon bo'lyapti shu harakatdan ko'radi aytadi harakatni ishi harakat ish qilyapti deb kofirlar ko'proq nima qiladi alhamdulillah harakatni иши ko'p katta o'zgarib ketyapti mana o'zbekiston islomiy harakatining o'sha tashqi o'rta osiyo davlatlariga qanchalik bir xatari bor qanchalik ularga bir tahdid bor ularga ko'p katta tahdid xususan movaronlar o'zbekiston tojikiston rossiya bularga ko'p katta tahdid bular e, tolibon bu yo bo'lagidan hech xavfi yo'q osiyo miyoniga faqat harakatdan ular ko'proq xavf qiladi e, nima uchun e, bularni ilgariroq aytib o'tdimki bularni fikr olamisi bor faqat bular aytadi hamma alloh taoloni yeriga faqat islomiy hukumat qurilsin deydi islomiy hukumat kelsin jumhuriy bu nizomiy kufrni biz xohlamaymiz deydi hamma yerga e, islomiy xilofat kelsin deb faqat bularni nimasi shu shuning uchun kofirlar ko'p qo'rqadi agar bir mujohid bir mintaqada bo'lsa faqat o'z o'z mamlakati uchun urush urushayotgan bo'lsa unga uncha tavajjuh qilishmaydi u mujohid fikri olamisi bo'lsa unisiga ko'proq tavajjuh bo'ladi tezroq ko'shish qiladiki o'rtadan yo'qotsa va qilsa men shaxsiy o'zim товар ака менен баяткан пайтыма кеттим короче таман кеткиче эдим товар ака мага факат эки насыят кылдылар бир насыятлары ушулки айтты такво кылың ар жерде болсоңуз такво кылың алладан коркуң деди кечеме күндүзмө сафаргасызмы азаргасызмы факат такво кылың алладан коркуң дум насыятлары ушул эдики ар амал кыласыз амалыңыз факат мутабык сүннатка болсун muhalifi sunnat hech ish qilmang dedi ana bir nimalari shu ediki bayat qilib qo'lni qo'lga bergandan keyin u kishi menga aytdiki har vaqt biz movaroa narga tomon o'tdingiz meni bir askarim sensan dedi ana shunday nima qildilar meni bir askarim sensan dedilar alhamdulillah u esima bor menga o'xshagan minglab inshaalloh mujohid tahordan bor hammasi tayyor inshaalloh movaroa narga tomon jihod boshlansa hammamiz inshaalloh tayyormiz yuragimizga katta nimamiz shu ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy endi tinglovchilarimiz talablariga binoan oldimizda turgan qadr kechasi haqida mashhur shahikot jihodining shahidlaridan abdulhalim domlaning o'tgan yili eshitirilgan ulug' kechaning g'aybiy sirlari haqidagi ajoyib ma'lumotlarini yana bir bor diqqat bilan tinglaylik quvonchlaru alamim muhim jarayon bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan ramazon kechalarida qoyim bo'lishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqda aytdilarki man qoma ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi kimki ramazon kechalarini iymon bilan va alloh subhanahu va taolodan savob umidida qoyim bo'ladigan bo'lsa ibodat bilan o'tkazadigan bo'lsa uni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb aytdilar 3-chi gunohlarning mag'firat bo'lishligi uchun bo'lgan fursat bu bizlar hozir o'tirgan mana shu laylatil qadr kechasi bu haqda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki manqoma laylatil qadr e, imanan va ihtisoban g'ufira ma taqaddama min zambi kimki qadr kechasini iymon va alloh va taolodan savob umidida bedor o'tkazadigan bo'lsa uni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deb mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga bu oyda bu muborak bo'lgan oyda gunohlarimiz mag'firat bo'lishligi uchun uchta fursatni xabarini berdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oysha onamiz so'ragan ekanlarki ey rasululloh agar men qadr kechasini topadigan bo'lsam мабада кадыр кечесиде bo'lib qoladigan bo'lsam o'sha kechada men ko'proq nima deb aytay ya'ni qaysi duoni yoki qaysi zikrni ko'proq aytay deb so'raganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul affa fafu anni deb aytgin deb tavsiya qilganlar ya'ni ey parvardigora albatta sen afu qilguvchisan fazli karam egasisan af qilishlikni yaxshi ko'rasan va meni gunohlarimni af qilgin degan ma'noni bildiradi shu duoni agar ishlarimizda bilmaydiganlar bo'lsa bir bir ikki marta takrorlab qo'ysak yaxshi bo'ladi hammamiz bir nima bilan inshaalloh allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afa fa'fu anni agar fa'fu anni desak meni meni avf qilgin degan ma'noni bildiradi endi fafu anna desak hammamizni mag'firat e, afu qilgin deb degan ma'noni bildiradi shuning uchun hammamizni degan nimadan yodlayveradik yodlayveraylik hammamizni mag'firat qilgin afu qilgin degan ma'noda e, yodlayveraylik allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afa fafu anna اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا bu endi bir eslatma ishlarimizda agar mabodo bilmaydigan kishilar bo'lsa shularga eslatma shaklda nima qildik qadr kechasini fazilatlari juda ham ko'p ko'p eshitgansizlar lekin bu yerda man bir qiziq bir rivoyatni o'qib bermoqchiman ulug' sahobalardan bo'lmish kabul ahbor roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir ajib bir rivoyat kelgan ekan qadr kechasi haqida uning fazilatlari haqida ibn kasir tafsirida aytgan ekanlarki inna sidratal muntaha ala haddi samai sabia albatta sidratul muntaha ya'ni bu daraxtning nomi bu daraxt rasululloh sollallohu alayhi vasallam meroj kechasiga chiqqan paytlarida mana shu daraxtning oldida bo'lganlar bu allohning fayzi ilohiysi bilan o'ralgan juda ham bir chiroyli ko'rkam daraxt bu daraxt ala haddis samai sabia mimmayali janna bu jannatga yaqin bo'lgan yettinchi qat osmonda joylashgan ya'ni yettinchi qat osmon undan keyin jannat ana shu o'rtada joylashgan ya'ni u ala haddi havai dunya va havai ахира u dunyo bo'shlig'i va oxirat bo'shlig'i o'rtasida ya'ni shuni chegarasida joylashgan bir daraxtdir uluvuha fil janna va urukuha va g'isonuha min tahtil kursi bu daraxtning tepasi eng tepasi jannatda bo'lsa uni ildizlari va tanasi kursining ostidan ostidadir فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل bu daraxtda son sanog'ini faqat allohning o'zigina biladigan maloikalar bordir ya'ni juda ham bir ko'p shunaqangi ko'p maloikalar borki hatto buni sonini alloh subhana taoloning o'zigagina ma'lum buni adadi bu maloikalar alloh subhanava taologa o'sha daraxtning har bir shoxlarida ibodat qiladilar bu daraxtda nainki tuk bo'ladigan bo'lsa tuk har bir tukida bir maloika bo'ladi ana shu maloikalar alloh va taologa ibodat qilib turadi ekanlar bu daraxtning o'rtasida jabroil alayhissalomning maqomi bor ya'ni jabroil alayhissalom bu daraxtning o'rtasida e, joy tutgan ekanlar qachonki qadr kechasi bo'lsa alloh va taolo жабраил фариштага жабраил алейхисаламга нидо кылады экенки yerga tushgin деп шунда жабраил алейхисалам boshchiligida o'sha daraxtdagi ya'ni sidratul muntahoni maskan tutgan barcha maloikalar yerga tushadi ekanlar qadr kechasida ya'ni quyosh botganidan keyin mag'ribdan keyin yerga tushadi ekanlar qadr kechasida yerning biror bir qarich ochiq joyi bo'lmay hammasida maloikalar bo'ladi ekan ular o'sha malaikalar yo biri qoyim bo'layotgan yoki yana birisi sajda qilayotgan holatda bo'ladilar bularning qoyim bo'layotgan yoki sajda qilishlaridan maqsad mo'min va e, mo'min va mo'minalarga alloh subhanaa taolodan mag'firat so'rab turib qoyim va sajda qilayotgan holatda bo'ladi ekanlar hozir inshaalloh shunday deb gumon qilamiz e, bizlarni haqqimizga mo'minlar e, farishtalar malaikalar duo qilyapti alloh subhana taolodan mag'firat tilayaptilar lekin hamma joyda ham malaikalar bo'lavermaydiki yerni magaram kanisalarda ya'ni nasroniylarning cho'kinadigan cherkovlarda yoki bo'lmasa yahudiylarning ibodatgohlarida ya'ni sinagoglarda yoki bo'lmasa otoshgohlarda e, majuslarning sig'inadigan haligi ibodatxonalarda yoki butxonalarda yoki sizlar axlat tashlaydigan ba'zi bir joylarda ya'ni najas axlat tashlaydigan musor tashlaydigan ba'zi bir joylarda yoki bo'lmasa mas kishi bo'lgan uylarda mas bo'lib aroq ichib yotgan kishi bo'lgan uyda yoki bo'lmasa e, mas qilguvchi ichimliklar bo'lgan uyda yoki bo'lmasa bir qo'yib qo'yilgan but bo'lgan uyda yoki bo'lmasa osib qo'yilgan qo'ng'iroq bo'lgan uyda ya'ni qo'ng'iroq nasroniylar o'zini ibodatiga shu qo'ng'iroqi bilan e, chaqiradilar shu nanki osib qo'yilgan qo'ng'iroq bo'lsa mana shu uyda ham maloikalar bo'lmaydi ekan yoki bo'lmasa e, uyning hovlilarida ko'pincha hovlilarda itlar bo'ladi yoki axlat tashlanadi u yerlarga ham ana o'sha yerlarda ham nimalar bo'lmaydi ekan maloikalar bu maloikalar o'sha kechasi mo'minlar va mo'minalarning haqlariga duo qilaveradilar va jabroil alayhissalom ham o'sha kechada biror bir mo'min kishini qo'ymay hammasini hammasi bilan qo'li bilan ko'rishib chiqadi ekan qo'li bilan shunda ushlab qo'lini siqib chiqadi ekan jabroil alayhissalom buning alomati shu ekanki qaysi bir kishini qo'lini e, shunday ushlaydigan bo'lsa o'sha kishini badani jumbirdab ketadi ekan ya'ni titrab ketadi ekan badani qalbi yumshaydi ekan ko'zlari yosharadi ekan albatta bu alomatlar jabro alayhissalom o'sha kishini qo'lini qisqanligini alomati ekan keyin kabul ahbor roziyallohu anhu qadr kechasi haqida yana davom qilib aytadilarki kimki la ilaha illalloh deb uch marta aytadigan bo'lsa o'sha e, hozir laylatil qadr kechasida alloh subhanava taolo uni birinchi la ilaha illalloh deyishi менен gunohlarni mag'firat qiladi ekan ikkinchi la ilaha illalloh deyishligi bilan uni do'zaxdan qutqaradi ekan ozod qiladi ekan uchinchi la ilaha illalloh deyishligi bilan esa uni jannatga kirgizadi ekan ya'ni jannatga kirgizishlikni bitib qo'yadi ekan inshaalloh shunda biz so'radikki deydi sahobalar ey kabul ahbar ey aba ishaq buni hamma aytgan kishilar uchun ham bu tegishlimi yoki chin ko'ngildan aytgan sodiqlar uchunmi bu e, deb so'radilar shunda sahobalar shunda kabul ahbor hal yaqulu la ilaha illalloh fi laylatil qadr illa kullu sodiq qadr kechasida la ilaha illallohni faqat sodiqlargina aytadi deb aytgan ekanlar ya'ni albatta chin ko'ngildan aytgan mo'minlargagina tegishli ekan bu jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki albatta qadr kechasi kofir va munofiqlarga shu daraja og'ir bo'ladiki hatto uni yelkasida bir tog'ni yuklagandek bo'ladi uni yelkasiga maloikalar bu holatida ya'ni mo'min va mo'minalarga mag'firat tilagan holatlarida toinki subhi sodiqqacha mana shu holatlarida davom etadilar ana qachonki subhi sodiq yorisha boshlagach eng birinchi bo'lib jabroil alayhisalom quyosh chiqadigan tomondagi oliy ufqqa ko'tariladi ekan quyosh chiqadigan mashriq tomondagi ufqqa ko'tariladi ekan ana o'sha paytda ikkita qanotini yozadi ekan bu ikkita qanotini mana shu soatdan boshqa hech bir vaqtda yozmagan ekan yozmaydi ekan faqat mana shu holatda ya'ni qadr kechasi tugagandan keyin shu oliy ufqqa chiqib mashriq tomondagi shu ufqda mana shu ikki qanotini yozadi ekan o'zi jabroil alayhissalom olti yuzta qanoti bor mana shu qanotlarni ichida ikkitasini faqat mana shu holatda yozadi ekan yoyadi ekan qanotini bu qanoti yam yashil judayam bir chiroyli yam yashil e, rangda bo'ladi ekan <clears throat> qachonki jabroil alayhissalom qanotini yoyganida hatto quyoshning nurlari ham e, xiralashib qoladi ekan o'zi judayam bir nurli bo'lib e, ko'zni qamashtiradigan bo'lib chiqadi lekin e, hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham kelganki qadr kechasini alomatlari haqida shulardan bir rivoyatda qadr kechasida qadr kunida shu quyosh nursiz bo'lib chiqadi xuddi to'lin oydek bo'lib chiqadi badr kechasidagi oyga o'xshab нурсуз болуп chiqadi экен эми көздүн камаштырмайдыган bir айга окшоп chiqadi экен демек бул толону ай болуп чыгышынын sababi ham демек жабра алейхисаламдын yozgan канатларынын нимасы экен Keyin жабра алейхисалам бирма бир малайкаларни чакыра башлайды экен Farishtalar көтөрүлө башлайды malaikalarning nuri bilan jabro alayhissalomning qanotining nuri bir biriga qorishib ketib hatto e, quyoshni nuri yanada xiralashadi ekan bu vaqtda quyosh hayron qolgan holatda bo'ladi ekan chunki uni nuri nima yetmayaptida yerga o'sha paytda jabroil alayhissalom va maloikalar osmon va dünya e, yer ve dünya asmanının ortasında bulup o'sha kuni barcha mo'min va mo'minalarga duo qilib turadi ekanlarga istig'for qilib turadi ekanlar mo'minlarni haqqiga mag'firat tilab ular uchun rahmat tilab turadi ekanlar va yana agar kelgusi yilda tirik qoladigan bo'lsam kelgusi ramazongacha tirik qoladigan bo'lsam albatta shu kelgusi ramazonni ham allohdan umid qilib iymon bilan tutaman deb niyat qilayotgan kishilarga ham shu kishilarni haqqiga ham jabroil alayhissalom va malaikalar duo qilib turadi ekanlar qachonki kech kiradigan bo'lsa malaikalar va jabroil alayhisalom e, shu birinchi kat osmonga chiqadi ekanlar va shu yerda xalqqa xalqqa halqa bo'lib o'tiradi ekanlar malaikalar. ana shundan keyin shu e, birinchi qator osmondagi malaikalar ham ularning yoniga to'planib turib ularning yoniga to'plana boshladi ekanlar shu birinchi qator osmondagi malaikalar ularning yoniga kelib to'plana boshlaydilar va ulardan so'ray boshlaydilar ekan palonchi kishi qanaqa bo'ldi uni holi o'tgan yili qanaqa ibodat qilardi bu yil qanaqa e, u palonchi qanaqa deb turib shu yerdagi kishilar haqida shu birinchi kat osmondagi malaikalar so'ray boshladi ekan palonchi kanaka holatda ko'rdingizlar uni deb turib ana o'sha yerdan ko'tarilgan farishtalardan so'ray boshlaydi ekanlar falonchi ayol qanaqa bo'ldi falonchi erkak qanaqa bo'ldi deb turib so'ray boshlaydilar hop shunda ular aytadi ekanlarki biz falonchini o'tgan yili mana shu e, qadr kechasida ibodatgo'y holatda topgan edik lekin bu yil esa uni sust holatida жудаан бир ибадаттарды суст халатыда ухлап жаткан халатыда таптык деп айтат алар яки аксинча биз фаланчаны өткөн жылы жудаан бир суст халатыда тапкан эдик быйыл эсе муну ибадаткөй халатыда шундай бир ибадатка жидди жахд кылган халатта shu kechani qoyim o'tkazgan holatda topdik deb xullas mana shu yerda ko'rgan bandalari haqida ularga aytib beradi ekanlar shunda bular ham o'sha bandalar uchun istig'for ayta boshlaydilar o'sha birinchi qat osmondan kishilar <clears throat> va yana aytadi ekanlarki biz falonchi va falonchilarni alloh subhanaa taoloni zikr qilayotgan holatda topdik falonchini ruku qilayotgan holatda falonchini sajda qilayotgan holatini falonchini allohni kitobini tilovat qilayotgan holatini va falonchini falon qilayotgan holatda topdik deb ularga xabar beradi ekanlar ular o'sha kechasi va o'sha kunduzi ya'ni o'sha kuni shu e, birinchi kat osmonda bo'ladi ekanlar o'sha holatlarida ana qachonki ikkinchi kat osmonga ko'tarilganda ham ikkinchi kat osmondagi maloikalar ham ularni yoniga to'planib shu e, xuddi birinchi kat osmonda takrorlangan narsa shu ikkinchi kat osmonda ham takrorlanadi ular ham shu yerdagi bandalar haqida so'rashadi ekan palonchi kishi qanday holatda topdingizlar palonchi erkakni palonchi ayolni qanday holatda topdingizlar deb ular haqida so'raydi ekan bular ya'ni qadr kechasida yerga tushgan bu malaikalar to sidratul muntaho daraxtgacha o'zlarining makonlariga yetgunlarigacha mana shunday shu osmon qavatlarida bo'lib bo'lib bo'lib har kuni bir kat osmonda bo'lib turib to sidratul muntahogacha chiqishadi ekanlar ana undan keyin ulardan sidratul muntaho daraxti so'radi ekan ya sukkani hadisuni anin nasi эй мени маскан тутуучулар эй менде жашоочу малайкалар менге o'sha insonlarni aytinglar ularni holatlarini menga ham aytib beringlar menga ularni nomlarini aytib beringlar deb sidratul muntaho ham o'sha maloikalardan so'raydi ekan chunki meni ham sizlarni zimmalaringizda haqqim bor deb so'raydi ушу ушундай деп нема талап кылат экен өзүнүн хаккын мени хам alloh жакшы көргөн кишилерни мен хам жакшы ko'raman деп айтады ana keyin malaikalar sidrati muntahoga ham o'sha ko'rgan e, voqealarni aytib beradilar falonchi kishi falonchini o'g'li falonchi falon qilayotgan holatda topdik фалончынын qizi фалончыны falon qilayotgan holatda ibodat qilayotgan yoki sust holatida topdik deb aytib beradi ekanlar so'ngra jannat sidratul muntahoga aytadi ekanki ahbirini bima ahbaraka sukkanuka al malaika menga ham o'zingda yashayotgan o'sha malaikalar senga aytib bergan narsani menga ham aytib bergin menga ham xabar qilgin deb undan ham so'raydi ekan ana sidratul muntaha ham jannatga o'sha malaikalar aytib bergan narsani aytib beradi ekan shunda jannat aytadi ekanki rahmatullohi ala fulan va rahmatullohi ala fulana falonchiga allohning rahmati bo'lsin falonchi ayolga allohning rahmati bo'lsin deb turib duo qiladi ekan jannat ham allohumma ajjilhum ilayya ey parvardigor ularni tezda meni huzurimga olib kelgin deb turib duo qiladi ekan jannat ya'ni ibodatda mustahkam bo'lgan kishilarning haqqiga mana shunday deb duo va hamma e, mo'minlarni hamma musulmonlarni haqqiga ham bunaqa duo qilavermaydi keyin jabroil alayhissalom o'zining oldingi joyiga boradi alloh va taolo unga bir ilhomni beradi jabroil alayhissalom shunda aytadi ekanki мен falonchini сажда кылаткан holatda ko'rdim ey parvardigor uni mag'firat qilgin deb so'raydi ekan ana shunda alloh subhana taolo uni gunohini mag'firat qiladi ekan жабраил alayhissalomni bu gaplarni bu duolarni arshni ko'tarib turgan maloikalar ham eshitib qoladi ekanlar arshni ko'tarib turgan maloikalar hozir 4 qator bo'lib ko'tarib turibdi qiyomat kuni 8 qator bo'ladi ekan rivoyatlarda kelganki arshni ko'tarib turgan bir maloikaning kengligi kattaligi shu daraja ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar arshni ko'tarib turgan maloikalar haqida sizlarga ularni sifatlab berish menga izn berildi degan deganlar shunda bir e, arshni ko'tarib turgan bir qatordagi bir maloikaning kengligi kattaligi qulog'idan qulog'ini tagidan to yelkasigacha yetti yuz yillik masofa ekan qush uchadigan bo'lsa tinmasdan uchadigan bo'lsa yetti yuz yillik masofa ekan va bir ko'zida ikkinchi ko'zigacha agar qush tinmasdan uchadigan bo'lsa yuz yillik masofa ekan va yana bir rivoyatda kelganki har bir qatorida mana shu yer yuzida qanaqa e, insonlar va jinlarning adatichalik e, maloikalar turadi ekan har bir qatorda qancha qancha mm, uni soni adatini allohni o'zi biladiganchalik maloikalar turadi ekan hatto mana shu arshni ko'tarib turgan mana shu maloikalar ham рахматуллахи аля фулан ва рахматуллахи аля фулана фалончига аллоhnинг rahmati bo'lsin falonchi ayolga allohning rahmati bo'lsin deb duo qiladi ekanlar falonchiga allohning mag'firati bo'lsin deb duo qiladi ekanlar yana jabroil alayhissalom aytadi duo qiladi ekanki ey parvardigorim men falonchi bandangni o'tgan yili ibodatda va sunnat ustida E, ko'rgan edim ibodatda mustahkam holatida ko'rgan edim yil esa uni e, shu bidatkor holatida seni buyruqlaringdan yuz o'girgan holatida seni ibodatingdan yuz o'girgan holatda ibodatlarda sust holatida ko'rdim uchratdim deb aytadi shunda alloh subhanava taolo aytadiki unga ey jabroil agar tavba qiladigan bo'lsa o'lishidan oldin uni tavbasini mag'firat qilaman deb Alloh subhanahu va taolo айтат экен хуллас малайкалар mu'minlarning хакларга qadr kechasida mana shunday duolarda mana shunday mag'firatlarda bo'ladi ekanlar albatta bu maloikalar hamma hamma mu'minlarga emas balki shu ibodatlarda mustahkam bo'ladigan shunday mo'minlarga ko'proq shu mag'firat ko'proq rahmat e, tilashadi ekanlar shuning uchun ham albatta biz bu fursatni ko'p g'animat bilishligimiz kerak e, g'aflatda bo'lishligimizdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak bo'ladi bu har kun bo'ladigan kun emas bu shu tez o'tib ketadi keyin afsus chekkanimizni nadomat chekkanimizning foydasi bo'lmay qoladi albatta endi qadr kechasini fazilatlari haqida bosh rivoyatlarni ham bilasizlar mana shuni mana shu bilan e, kifoyalanamiz inshaalloh tushungan oyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir yaqindir u yaqindir habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir xush xabarni oling qalbida zarracha iymoni bor kishi bu gaplardan ta'sirlanadi чүнки бул башаратлар кичкене башарат эмес шуның үчүн аллах тааладан көп дуа кылайлык бир кече миң кече эмес va bu kechada va'da qilingan narsalar juda katta narsa va bizni hayotdan yashashdan murodimiz ham shu ki oqibatimiz ana shu jannat istab yurganmiz shuning uchun alloh taolodan ko'p duo qilaylik ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy endigi navbat yangi nashidaga marhamat abdulboqiy toatimda viqor bo'lsin har mahal har nahor bo'lsin islomimda bahor bo'lsin ey buyuk robbim toatimda viqor bo'lsin har mahal har nahor bo'lsin islomimda bahor bo'lsin ey buyuk robbim Yollarım ravon eyle, tıllarım huş zaban eyle, manzilim gül mekan eyle, ey buyuk Robbim. Yo'llarimni ravon eyle, tıllarım huş zaban eyle, manzilim gül mekan eyle, ey buyuk Robbim. Hayotimni, mamotimni iymon bilan nurafshon eyle. Cihadımda icadımda arzı gülik şerefşan eyle Hayatımlı mamatımlı iman bilen nurefşan eyle Cihadımda icadımda arzı gülik şerefşan eyle qarindoshlar vatandoshlar havas qilsin mening baxtimga Sao Hayatımda vukar bulsun Her mahal her nahar bulsun İslamımda bahar bulsun Ey büyük Rabbim Taatimda vukar bulsun Her mahal her nahar bulsun İslamımda bahar bulsun Ey büyük Rabbim Yollarım ravon eyle, tillarim xush zabon ayla, manzilim gul makon ey buyuk Robbim. Yo'llarimni ravon eyle, tillarim xush zabon ayla, manzilim gul makon ey buyuk Robbim. Edot qilgan jihad qilgan do'stlarimga kadırdan eyle. Mu'minlarga, muslimlarga bu qalbimni mehribon ayla Edot qilgan jihad qilgan do'stlarimga qadrdon ayla Mu'minlarga, muslimlarga bu qalbimni mehribon ayla Matonat bir qanoat bir iymon bilan o'zingga qaytay. Shijoat bir jasorat bir ketar chog'im shahodat aytay. Shijoat bir jasorat bir ketar chog'im shahodat aytay. toatimda viqor bo'lsin har mahal har nahor bo'lsin islomimda bahor bo'lsin ey buyuk robbim toatimda viqor bo'lsin har mahal har nahor bo'lsin islomimda bahor bo'lsin ey buyuk robbim Yollarım ravon eyle, tillarim huş zaban eyle, manzilim gül mekan eyle, ey buyuk Robbim. Yollarım ravon eyle, tillarim huş zaban eyle, manzilim gül mekan eyle, ey buyuk Robbim. Taatımda vukar bulsun Her mahal her nahar bulsun İslamımda bahar bulsun Ey büyük Rabbim Taatımda vukar bulsun Her mahal her nahar bulsun İslamımda bahar bulsun Ey büyük Rabbim Cahanda nima gap قصا سطرلردن افغانستان афганистандын баглон вилояты бурка туманында афгон муртат аскарларынын жүзбашысы qomondon халилни harakatimiz мужахидлары өлтүрүп кетишкен якшанба kuni афганистандын чардара туманында афган полициясы афган малиша askarlari bilan birgalikda mujohidlarimizni tugatish uchun katta kuch bilan kelishgan edi. Harakatimiz mujohidlari Qurshovga olinganiga qaramay, dushman askarlariga yetarlicha tashvish tug'dirishdi. Har tarafdan yog'dirilgan o'qlar dushmanni sarosimaga solib qo'ydi. Jang qizigandan qizib, jamoatimiz mujohidlari murtatlardan 7 tasini yer tishlatdi. Mujohidlarimizga hech qanday talofot yetmadi, alhamdulillah. Afg'onistonning Nangarxor viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari afg'on politsiyasini pikop quroli bilan otib o'ldirdilar. Yana Afg'onistonning Nangarxor viloyati. Harakatimiz mujohidlari oldinga yurish qilgan afg'on murtatlariga qattiq zarba berib, ortga chekinishga majbur qilishdi. To'qnashuvda 10 ga yaqin murtat yo'q qilindi va 2 ta avtomat g'animat olindi. Pokiston Janubiy Vaziristonning Shovul mintaqasida mujohidlar markaziga xufton namozi paytida AQShning josusiy tayyorasi hujum qildi. Kofirlarning bu hujumida mahalliy va xorijiy mujohidlardan 6 tasi shahodatga yetishdi. афганистандын нангархар viloyatida yana bir to'qnashuv. Mujohidlar bilan politsiyachilar o'rtasida jang bo'lib o'tdi. Mag'lubiyatga uchrab turgan politsiyachilar yordam kuchlarini chaqirishdi yordamga havodan uchquchlar kelib mujohidlar qolib politsiyachilarni qirib tashlagan 10 ga yaqin murtad o'lgan yana bir nechtasi yardor bo'lgan afg'oniston Zobil viloyati Shahjoy tumanida tolib mujohidlar politsiyachilar kiyimida politsiya idorasiga kelib, murtadlar taomlarini zaharladilar. захар күчүдөн каттык уйкуга кеткен полициячылардан 12 tasi полициячы мужахидлар tomonidan o'g'irlab ketildi Австралиянын амалдагы bosh вазири Кевин Рад НАТО таркибидеги аскерлердин holidan хабар алыш үчүн Afg'onistonga келип кетти. Кевин Рад аскерлары билан учрашуу чагында уларны хурсанд кылуучу аскерлердин ватанга кайтадыган вакты болгонун хабары билан бир аз болсо да тынчлантырып кетти. Эслатып өтөбүз, Афганистанда австралиялык аскерлер саны 1550дан ташкил кылады ва улар шу жылдын ахыргача Афганистандан чыгып кетишни максат кылышкан. Пакистан Karachi shahrida mujohidlar pokiston istixbaroti idorasiga hujum qildilar hujum natijasida 10 ga yaqin isi xodimlari yo'q qilingan va bir necha politsiyachilar o'ldirilgan Pokiston 30-iyulda o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari bo'yicha Mamnun Husayn g'olib bo'ldi. Mamnun Husayn Pokiston musulmon hizbidan nomzodi qo'yilgan edi. Amaldagi prezident Ali Zardoriyning muddatiga sentyabr oyida nuqta qo'yiladi. кече Пакистанның Дарай Адамхил минтақасыдагы муртадлар постиге 60 дан артык мужахидлар hujum кылып, постаны мукаммал бузып ташлашты. Пакистан ахборотларынын билдиришчә, мазкур амалиятта һәр доимгидек битте муртад яксан кылынган, ярымтасы ярадор болган имеш. butun boshli postada atigi bir favj bo'lganu go'yoki unga 60 ta mujohid hujum qilgan. Pokiston Daray Ismoilxon mintaqasidagi qamoqxona mahbuslari mujohidlar tomonidan ozod qilindi. Og'ir va yengil qurollar bilan qilingan shiddatli hujumda 30 ga yaqin ўлдирилган. o'ldirilgan. Mingga yaqin musulmon va mujohidlar ozod qilingan. Shundan keyin qo'shimcha Pokiston harbiy kuchlari yetib kelgan. Муртаддлар yetib kelganida hammasi tugab qushlar sayrayotgan bo'lgan. Iroq Tuz Hurmati shahrida minalashtirilgan mashina oldidan o'tib ketayotgan politsiyachilar karvoniga hujum qilindi. Yuk tashuvchi mashinada ketayotgan politsiyachilar nima bo'lganini anglab ulgurisha olmadi. Mashina portlashida 10 ga yaqin politsiyachilar o'lgan bo'lsa, 15 ga yaqini jiddiy jarohat oldi. Misr Poytaxt Qohirada juma namozidan so'ng ag'darilgan munofiq Мусри tarafdorlari bilan musulmon xalq o'rtasida navbatdagi qonli to'qnashuv sodir bo'ldi. Janjallarda ikkala tomondan jami 100 dan ortiq inson hayotdan ko'z yumdi. O'lganlarning aksari Mursi tarafdorlardir. Tunis mujohidlar tog'li Shambi tumanida hukumat askarlaridan 8 tasini yo'q qilishdi. Tunisning muxolifat yetakchisi Mabrahmi qurollangan noma'lum kishilar tomonidan otib ketildi. Qotillik yuzasidan bir necha ming kishi Sidi Bouzid shahrida namoyishga chiqishdi. Namoyishchilar тарафидан bir necha do'kon va uylarga hamda hokimiyat binosiga o't qo'yildi. Поездларга nima bo'lyapti? Ispaniya Madrid shahrida harakatlanayotgan 8 ta vagonli poyezd tezlikni 2 barobar oshirishi natijasida izidan chiqib Santiago de Compostela shahrida halokatga uchradi. Поезд ichkaridagilardan 80 tasi o'lgan, 160 dan ortig'i jiddiy jarohat oldi. Shvetsariya qarama-qarshi kelayotgan поезд kutilmaganda bir-biri bilan to'qnashib ketishi oqibatida 50 ga yaqin kishi turli darajada tan jarohati oldi. O'lganlar haqida ma'lumot berilmagan. Qozog'iston Olmaota 2 temir yo'l vokzalida poyezdlar to'qnashuvi natijasida 50 dan ziyod kishilar jarohat oldilar. Ulardan bir nechasi og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazildi. Hindiston Rossiyadan sotib olingan yangi MiG-21 qiruvchi tayyorasi Rajasthan shtatida qulab tushdi. Tayyora boshqaruvchisi voqea joyida o'ldi. Eslatib o'tish joizki, oxirgi 4 yil ichida Hindistonda Rossiyadan sotib olingan 15 ta vertolyot hamda 40 dan ziyod harbiy tayyoralar turli sabablarga ko'ra qulab tushgan. Rusiya ростов шаарында абага көтөрүлгөн ан 2 русумлуу тайёра тайёрагоҳ атрофига кулап түштү o'zbekiston farg'ona viloyatida qorniyoz ko'chasidagi hamkorbank filialiga tunda qurollangan noma'lum kishilar kirib soqchi militsiyalarni o'ldirishdi pul o'marilgani haqida ma'lumot yo'q lekin jinoyatchilarni topgan kishiga ikkita matiz rusumli mashina sovg'a qilinishi va'dasi berilgan Shu bilan bugungi juma dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi dasturlarimizda yana sizlar bilan iymonlashgunimizcha sizlarni Allohning panohiga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. كالسيف كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جدارة